respond Συνταξιδιώτες μου, ακούτε τον μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Και σήμερα τη νύχτα, όπως κάθε τρίτη στι 8, κάνουμε ένα live που είναι η εορταστική μας εκπομπή για τα Χριστούγεννα του 2025, ερχόμενη και η πρωτοχρονιά του 2026 με το καλό. Το διαστημικό σκάφος μας είναι στολισμένο χριστουγεννιάτικα με όλα τα στολίδια του και βρίσκεται καμφλαρισμένο σε τροχιά γύρω από τη γη εκπέμποντας αυτή τη μαγική εκπομπή σήμερα τη νύχτα εκεί κάτω προς όλους τους συνταξιδιώτες μας ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να μας εντοπίσουν και να μας εμποδίσουν οι σκοτεινές δυνάμεις κατοχής της γης αλλά δεν θα τα καταφέρουν θα τα καταφέρουμε εμείς να εκπέμψουμε Σήμερα μια μαγική βραδιά για όλους τους συνταξιδιώτες μας. Πολλοί από εσά την περιμένατε, την μεγάλη εορταστική εκπομπή μας, όπως συνηθίζουμε να την κάνουμε κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά. Σήμερα λοιπόν είναι η Χριστουγεννιάτικη εκπομπή μας. Θέλουμε να σας ευχηθούμε όλους καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο καινούριο χρόνος που έρχεται. Ο μυστικός διαστημικός σταθμός είναι εδώ και Είμαστε εδώ για να εκπέμψουμε και κάτω μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου τις μουσικές που διαλέγουμε για τη σημερινή μαγική ατμοσφαιρική βραδιά μας, την εορταστική, ε, τα μηνύματά μας, τις σκέψεις μας, ε, τις πληροφορίες μας και όλα αυτά που θα προκύψουν σήμερα τη νύχτα ε, μέσα στην χριστουγεννιάτικη εορταστική μας ατμόσφαιρα. Άλλωστε, εμείς βρισκόμαστε ήδη στην ατμόσφαιρα, σχεδόν στη στρατόσφαιρα και σκοπεύουμε να μεταδώσουμε μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και το μυστικό μας πλήρωμα εκεί κάτω στη γη σε εσά. Ε, την ε, ειδική μαγική μας ατμόσφαιρα για σήμερα την εορταστική μας νύχτα. Οι συνότητες μας αυτές αναμεταδίδονται από το Ιντερνετ Radio Albedo 14. Ο μυστικός διαστημικός σταθμός είναι εδώ. Καλά Χριστούγεννα και ακούει κανείς εκεί έξω να τα πούμε. το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Και σήμερα τη νύχτα, όπως είπα, κάνουμε την εορταστική μας εκπομπή. Τη χριστουγεννιάτικη εκπομπή μας, ευχόμενοι σε όλους τους συνταξιδιώτες μας εκεί κάτω στη γη, καλά Χριστούγεννα, σε όλο τον κόσμο. Έχουν αρχίσει οι μέρες, όπως βλέπετε, να μοιάζουν με Χριστούγεννα όπως έλεγε και εκείνο το παλιό τραγούδι που το έχουν τραγουδήσει πολλοί από τους μεγάλους ερμηνευτές, ο Φρανκ Σινάτρα, ο Μπινγκ Κρόσμπι, ο Ντιν Μάρτιν και άλλοι. It's beginning to look like Christmas. Πραγματικά αυτό συμβαίνει. Στολίζουμε τα χριστουγεννιάτικα δέντρα που είναι μια άσκηση για την φαντασία μας, όχι μόνο για να επιλέξουμε τα κατάλληλα στολίδια που μας ευχαριστούν, αλλά και να τα βρούμε μέσα στην αγορά, να τα αποθηκεύσουμε, να τα βγάλουμε κάθε Χριστούγεννα προσθέτοντας πάντα καινούρια. Τα παιδιά υλοποιούν τα όνειρά τους μέσα από τα δώρα που περιμένουν. Ε, όλη η οικογένεια μαζεύεται μαζί αυτές τις μέρες, ε, αύριο παραμονή Χριστουγέννων, ανήμερα Χριστούγεννα μετά θα γίνουν τα όμορφα χριστουγεννιάτικα γεύματα. Ελπίζω κανένας να μην είναι μόνος του και να μην αφήσετε κανέναν να είναι μόνος του. Αλλά εάν κάποιος είναι μόνος του παρόλα αυτά, έχει παρέα εμάς. Το μυστικό διαστημικό σταθμό, εμένα, τη συγκυβερνήτριά μου και το μυστικό μας πλήρωμα που εκπέμπουμε εκεί κάτω αυτή τη μαγική βραδιά για όλους. Είτε είναι όλοι μαζί, σε παρέες, οικογένειες, είτε είναι μόνοι τους. Μπορεί μάλιστα ε, να έχετε στολίσει κάποιο μίνι χριστουγεννιάτικο δεντράκι, μικρό. Ε, μπορεί να ε, πίνετε το ποτό σας, ε, ένα ιδιαίτερο φαγητό που φτιάχνετε αυτές τις μέρες. Εμείς πάντως δεν θα σας αφήσουμε σήμερα μόνους σας και επίσης η εκπομπή μας αυτή, αφού το εκπέμπεται σήμερα live, θα ε, μείνει μετά, θα μπορείτε να την ακούτε ε, όλοι σας ε, στο player, το ειδικό player του μυστικού διαστημικού σταθμού που υπάρχει στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Άμα θα βάλετε περιοδικό Strange στο Google, είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σας βγάλει. Εκεί στο μενού θα βρείτε τον μυστικό διαστημικό σταθμό. Θα δείτε, είναι το player με το playlist, ας πούμε, των αρκετών εκπομπών μας, των τελευταίων ετών, και εκεί θα βρείτε και την ε, χριστουγεννιάτικη αυτή εκπομπή του 2025. Αν δεν απατώμε υπάρχει και ένα ιδιαίτερο post στο website αυτό του Strange ε, όπου είναι συγκεντρωμένες όλες οι τελευταίες ε, εορταστικές εκπομπές μας αν θέλετε να ακούσετε περισσότερες του παρελθόντος. Μυρίζουν Χριστούγεννα λοιπόν, ήρθαν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά σε λίγο πάλι και γιορτάζουμε σήμερα τα Χριστούγεννα όλοι μαζί. Εκπέμπουμε εκεί κάτω τις συχνότητές μας και «It's beginning to look like Christmas». It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look in the five and ten, glistening once again, with candy canes and silver lanes aglow.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 Και στέλνουμε και κάτω το μήνυμά μας σε όλα τα παιδιά του rock and roll. Ε, Ξέρετε, είναι παραδοσιακό στο rock and roll. Όλοι οι μεγάλοι rock and roll καλλιτέχνες ε, του παρελθόντος αλλά και οι σύγχρονοι έχουν ηχογραφήσει χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Είναι μια ροκεντρολ παράδοση αυτή. Οι πάντες αρχής γενομένη από τον Elvis Presley, τον Bill Haley, τον ε, Chuck Berry, τον Little Richard και μέχρι και τους ε, σημερινούς ας πούμε ροκεντρόλ boys and girls ηχογραφούν ε, χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Εδώ έχουμε μια σπάνια φάση, ένα κομμάτι που δεν ακούγεται πολύ συχνά, το Rockin' Rollin' Christmas. Είναι από τον Bill Haley και τους φίλους του. Bill Haley and Friends, όχι Bill Haley and the Comets δηλαδή, αλλά άλλους δροκαμπύλοι φίλους. Και εκπέμπουμε εκεί κάτω στη γη για να μπείτε στην ε, χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα το Rockin' Rollin' Christmas από τον Bill Haley. Rock and roll will live forever. hold your baby tight, a hug and a her under the mistletoe. Church bell ringers, carol singers on cold and frosty morn. Santa's been around and a look at what they found. Lots of toys for the girls and boys. Have a rockin' rollin' Christmas. Everybody's having fun. Turkey feast, mince pies and wine. The party just begun. Have a rock rollin' Christmas, and for that special treat, all you gotta give 'em is a rock and roll rhythm. Christmas to be advertise for the girls and boys. Have Καλά Χριστούγεννα. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Και αναρωτιέμαι πόσοι από εσά κρατάτε τις παραδόσεις των Χριστουγέννων. Ε, είναι το παρελθόν το οποίο ισχωρεί συνέχεια στο παρόν και ταξιδεύει προς το μέλλον και έτσι παρελθόν, παρόν και μέλλον στην ουσία δεν υπάρχουν. Η παράδοση είναι διαχρονική, ε, είτε ε, προέρχεται από το παρελθόν είτε καταλήγει στο μέλλον. Και πάντοτε μου αρέσουν εμένα αυτά τα μουσικά γκατζετάκια με τα οποία όταν ήμασταν παιδιά γυρνούσαμε ε, μια μικρή μανιβέλα και έπαιζαν ένα χριστουγεννιάτικο σκοπό ή είχαμε ε, πάντοτε κάποιες κάρτες που είχαν ηχογράφηση ας πούμε κάποιο χριστουγεννιάτικο τραγούδι την άνοιγε στην κάρτα και έπαιζε μουσική ας πούμε ή είχαμε μουσικ, μουσικά στολίδια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο Τώρα βέβαια καταλαβαίνω τα πάντα έχουν γίνει ηλεκτρονικά αλλά οι ευχές μας εμάς ε, είναι παραδοσιακές. Και έτσι, να, τώρα έχω στα χέρια μου ένα μικρό ξύλινο κουτάκι που έχει μια μικρή μανιβέλα που αν τη γυρίσεις παίζει Άστρο φωτεινό, γέννη γιορτινό μήνυμα θα φέρει από τον ουρανό. Λοιπόν, τα Χριστούγεννα το καλύτερο δώρο για μας φυσικά είναι να είναι καλά και να είναι μαζί μας οι αγαπημένοι μας άνθρωποι. Να είμαστε μαζί και να γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Θυμάμαι ένα παλιό πάρα πολύ καλό group, το οποίο ε, δεν το θυμούνται πολύ ακόμα πλέον. Είναι η Chip Trick. Ε, χαρακτηριστικά θυμάμαι ένα πολύ ωραίο hit που είχαν, το The Dream Police. They Live Inside of My Head ε, και μια επιτυχία τους της δεκαετίες του 80 που ήταν το I Want You to Want Me και στη μελωδία του I Want You to Want Me, τον Chip Trick ε, είναι το I Want You for Christmas θέλω εσένα για τα Χριστούγεννα Δηλαδή ο αγαπημένος μας άνθρωπος να είναι το δώρο μας για τα Χριστούγεννα να είμαστε μαζί, αγαπημένοι και να ζήσουμε πάλι τα Χριστούγεννα αυτά και να υποδεχθούμε την πρωτοχρονιά το ευτυχισμένο νέο έτος που μας περιμένει. Γιατί πρέπει πάντα να είμαστε αισιόδοξοι, να κοιτάμε προς το φως. Λοιπόν, I want you for Christmas από τους Chip Trick. I want you for Christmas. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό συνταξιδιώτε μου στη Χριστουγεννιάτικη εκπομπή του 2025 περιμένοντας και την πρωτοχρονιά του 2026. Μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου στέλνουμε εκεί κάτω τις ατμόσφαιρές μας από τη στρατόσφαιρα εκεί στη γη στους συνταξιδιώτες μας που λαμβάνουν τις συχνότητέ μας όπως αυτοί έχουν επιλεγεί φυσικά από το Radio Nowhere και το Αόρατο Κολέγιο εκπέμπουμε τις συχνότητές μας εκεί κάτω που αναμεταδίδονται από το ίντερνετ radio Albedo 14 κάθε τρίτη στις 8 είτε με live είτε με επαναλήψεις. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή πετάμε πάνω από την Κρήτη η οποία μου αρέσει και την αγαπώ πάρα πολύ. Ε, βλέπετε το επώνυμό μου Γιαννουλάκης είναι γιατί έχω μια μακρινή καταγωγή από την Κρήτη, είμαι Θεσσαλονικιός αλλά η μακρινή καταγωγή μου είναι από την Κρήτη μέσω Μικράς Ασίας. Και έτσι λοιπόν πετάμε τώρα πάνω από την Κρήτη και χαιρετώ εκεί όλους τους φίλους μου, τους κριτικούς, στο Ηράκλειο, στο Λασίθι, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά. Έχω πάρα πολλούς φίλους στην Κρήτη και ξέρουν πόσο αγαπώ την Κρήτη. Χαιρετισμού λοιπόν στην Αλικαρνασό, στα Ανόγια, στον Άγιο Νικόλα, στην Ανατολή, στην Ιεράπετρα, στους Άγιους Δέκα. Γεια σας εκεί κάτω στο Τιμπάκι, στον Πάνορμο, στον Ψιλορίτη και στον Ομαλό, στην Αγία Γεια σας στο Μάλεμε, στο Δραπανιά, στη Σούδα, στην Αράδενα και στα Σφακιά. Παίζουμε σήμερα τα κριτικά κάλαντα. Καλά Χριστούγεννα σε όλη την Κρήτη και στην Ελλάδα μας. μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη στη Χριστουγεννιάτικη εκπομπή που κάνουμε μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου, διαλέγοντα τι μουσικέ μα και τα πράγματα που εκπέμπουμε εκεί προ εσά, του συνταξιδιώτε μα κάτω στη γη. Οι συχνότητές μας αναμεταδίδονται από το Internet Radio Albedo 14 που προσπαθούμε να του δώσουμε και αυτού μια εορταστική ατμόσφαιρα ε, τώρα στα Χριστούγεννα. Εμείς εδώ πάνω από το μυστικό διαστημικό σταθμό φεύγοντας από την Κρήτη βλέπουμε και τη Φάτιμη η οποία φυσικά βρίσκεται σε μυστική τοποθεσία και θέλουμε να παίξουμε ένα ρυθμό στα drums και να τον εκπέμψουμε εκεί κάτω είναι το The Little Drummer Boy ο μικρός τυμπανιστής ε, γνωστό στο μακρινό παρελθόν και ως Carol of the Drum είναι ένα πολύ δημοφιλές όπως ίσως ήδη ξέρετε ε, χριστουγεννιάτικο τραγούδι το οποίο έχει γραφτεί από την Αμερικανίδα συνθέτρια Κάθριν Ντέιβις, νομίζω το 1941, εν μέσω του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αλλά ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1950 από μια αυστριακή μουσική οικογένεια, του Trap Family. Ε, και έτσι έγινε κάπως γνωστό στην Ευρώπη και αργότερα έγινε πολύ δημοφιλές ε, στη δεκαετία του 50 από μια άλλη ηχογράφηση από τον Χάρη Σιμεών ε, ο οποίος ας πούμε το έκανε πιο δημο, δημοφιλές το κομμάτι και ήταν μεγάλη επιτυχία για πολλά χρόνια και πέρασε μέσα στην παράδοση των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών στα, ε, στους στα lyrics του κομματιού ο τραγουδιστής καθώς παίζει το τύμπανό του διηγείται πως ε, είναι ένα φτωχό μικρό αγόρι και καλέστηκε από τους μάγους ε, στη Φάτνη για να γίνει μάρτυρα της ε, γέννησης του Χριστού εκεί και του Θείου Βρέφους αλλά δεν, ήταν ένα πολύ φτωχό παιδί και δεν είχε ένα δώρο να πάει στο βρέφος. Και έτσι ο μικρός τυμπανιστής ε, έπαιξε το, το τυμπανό του, το μόνο που είχε. Ε, παίρνοντας ας πούμε και την έγκριση από την μητέρα του Ιησού, την Παρθένο Μαρία και ε, θυμάται ότι ο μικρός τυμπανιστής ότι έπαιξα λέει το καλύτερο ντράμ μου για αυτόν και το βρέφος μου χαμογέλασε. Λοιπόν, ε, αυτό φυσικά είναι μια μυστική ιστορία, δεν υπάρχει στη βίβλο. Ε, θέλω μόνο να σας ε, σημειώσω ότι η Davis, η συνθέτρια ας πούμε, ε, εν μέσω του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ε, είδε στο όνειρό της αυτή τη μελωδία. Δηλαδή ότι κρατούσε ένα τύμπανο και στο κεφάλι της κόλλησε αυτή η μελωδία και αυτή η στίχη. Ξύπνησε από το όνειρο και τα έγραψε σε ένα χαρτί και έπειτα ανακάλυψε ότι η μελωδία την οποία έχει ακούσει έμοιαζε, έμοιαζε, δεν ήταν η ίδια, αλλά έμοιαζε λίγο με ένα γαλλικό τραγούδι το οποίο το άκουσα αργότερα, δηλαδή μετά που είδε το όνειρό τη. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και το τραγούδι αυτό λεγόταν «Παταπάν». Ε, και αυτό εκείνη τη στιγμή στο μυαλό της ε, κάπως μεταφράστηκε σαν παραμπαμπαμπαμ το «Παταπάν» αυτό. Και έτσι ας πούμε πρόσθεσε και αυτό στο ρυθμό της μελωδίας που είδε στο όνειρό της και το αποτέλεσμα ήταν το The Little Drummer Boy, ο μικρός τυμπανιστής. Φυσικά έχει τραγουδηθεί και έχει παιχθεί από αμέτρητους μουσικούς από το 1950 μέχρι σήμερα. Ε, σήμερα θέλουμε να εκπέμψουμε μια σχετικά καινούργια εκτέλεσή του από ένα πολύ ενδιαφέρον group, τους King and Country. Ε, The Little Drummer Boy λοιπόν ε, που δεν είναι ένας πολεμικός σκοπός αλλά έρχεται για να μας δώσει μια γενναιότητα μέσα στη φτώχεια μας και ένα χαμόγελο από το θείο βρέφος. power pam pam pam είναι ο μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα σε όλου. Και εύχομαι ο χρόνο ο οποίο ε, λίγε μέρε θα έρθει, το 2026, να είναι τυχερό και ευτυχισμένο για όλου και να δείτε πολλά από τα όνειρά σας να πραγματοποιούνται. Μας ακούνε Έλληνες από όλο τον κόσμο εδώ στον Αλμπίντο 14 κυριολεκτικά η ομογένειά μας είναι τεράστια, έχουμε άλλη μια Ελλάδα στο εξωτερικό, περίπου άλλα 10 εκατομμύρια και βέβαια και πολλοί Έλληνες έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια επίσης, οι οποίοι κάποιοι από αυτού ε, μας ακούνε και στο Albedo 14 και στο Strange. Εδώ λοιπόν θέλουμε να εκπέμψουμε από το διάστημα μια καταπληκτική ηχογράφηση η οποία έχει γίνει στην Αυστραλία σε ελληνικό ορθόδοξο ναό της Βικτόρια και θέλουμε να στείλουμε τους χαιρετισμού μας και τις καλύτερες ευχές μας σε όλους τους Έλληνες στην Αυστραλία που είναι πάρα πολλοί. Ε, πρόκειται για ένα βυζαντινό ορθόδοξο ύμνο ε, ο οποίος ε, τραγουδιέται στα αγγλικά στην Αυστραλία και τον εκπέμπουμε μέσα στη μαγική αυτή νύχτα προς εσάς, προς την καρδιά σας με τις ευχές μας από το μυστικό διαστημικό σταθμό και πάντα αναρωτιόμαστε εδώ πάνω από τον κόσμο, από το υπερπέραν, αν εκεί κάτω στον κόσμο και μέχρι την Αστραλία μας ακούει κανείς εκεί έξω. Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιανουλάκη μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και το μυστικό μα πλήρωμα που εκπέμπουμε τη μαγική ατμόσφαιρά μα σήμερα, Χριστούγεννα του 2025, προσπαθώντα να σα κάνουμε παρέα, να είμαστε όλοι μαζί πνευματικά σε αυτά τα Χριστούγεννα και να σα φτιάξουμε μια όμορφη βραδιά. Νωρίτερα είχαμε περάσει πάνω από το χιονισμένο Καναδά και Εκεί στο Χιούρον του Καναδά, το οποίο είναι μια, μια κομητεία του Οντάριο στον Καναδά, της λίμνης του Οντάριο, αν έχετε ακουστά, υπάρχει εκεί και η λίμνη Χιούρον. Ε, εκεί στα ε, νοτιοδυτικά της λίμνης Χιούρον είναι η κομητεία αυτή και η πρωτεύουσα της κομητείας είναι το Γκόντριχ Και είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος το οποίο κατά κάποιο τρόπο γνωρίζουμε κάποιοι από εμά, τους μεγαλύτερους από την παιδική μας ηλικία από τις περιπέτειες του τα κόμιξ ε, τις κόμιξ περιπέτειες του Captain Mark και του Black στη λίμνη του Οντάριο λοιπόν από το Lake Huron λοιπόν στέλνουμε την ε, μουσική μας από τον χιονισμένο Καναδά όπου ε, μέσα στα Χριστούγεννα παίζουν και τραγουδούν ε, το The Huron Carol, δηλαδή τα ε, χριστουγεννιάτικα κάλαντα, το πούμε έτσι, ε, του Lake Huron. Ε, είναι ένα καναδικό ένας καναδικός χριστουγεννιάτικος ύμνος που αυτή τη στιγμή εκπέμπεται στις ραδιοσυχνότητες και φτάνει μέχρι το σπίτι σας από το μακρινό Οντάριο. Tiens, prenez fled. That mighty Gitche Manitus and angel choirs instead. Before their light the stars grew dim, and wandering hunters heard the hymn Jesus, your King is born, Jesus is born in excelsis gloria. l'enfant Dieu adorable. Jésus est né, in excelsis gloria. Within a lodge of broken bark, the tender babe was found. A ragged robe of rabbit skin enwrapped his beauty round. And as the hunter braves drew nigh, the angel's song rang loud and high. Jesus, your King is born. Jesus is born in excelsis gloria. In excelsis gloria. Voici que trois rois Gloria. In excelsis Gloria. The earliest moon of winter time is not so round and fair as was the ring of glory on the helpless infant there. The chiefs from far before him knelt with gifts of fox and beaver pelt. Jesus, your King is Excelsis Gloria. cadeau. Comme l'âme ravie, chrétien, suivant ses pas, son amour. Λοιπόν φίλοι μου σίγουρα γνωρίζετε το γιο χω χω αυτό το επιφώνημα του Σάντα Κλάους, του, Άι, του Άι Βασίλη. Ε, εμείς παρόλα αυτά στην παιδική μας ηλικία το μόνο γιο χω που ξέραμε ήταν των πειρατών. Γιο χω χω and a battle of ram. Sixty men on a dead man's chest. Λοιπόν, ε, ήταν ένα από τα αγαπημένα πειρατικά τραγούδια και είχαμε φροντίσει εμείς που μας άρεσαν οι πειρατές να το τραγουδάμε ολόκληρο από πολύ μικρή. Και παρόλα αυτά αυτό το γιο ε, τελικά ταυτίστηκε με τον Σάντα Κλάους. Και έχουμε τώρα, όπως τους ακούμε από εδώ ψηλά, εκεί κάπου στην Καραϊβική, τους πειρατές να τραγουδούνε «Γιο χοχό, it's Christmas». Ήρθαν τα Χριστούγεννα, γιορτάζουν μέχρι και οι πειρατές. Οπότε και εσείς οι αλητήροι, οι αμαρτωλοί εκεί κάτω, γιορτάστε και εσείς τα Χριστούγεννα, έχετε ελπίδα, αφού την έχουν και οι πειρατές. Snows are falling on the bay, the cannon shining red and grey. We've trimmed the sails with tinsel bright, and we'll spread our cheer through all the night. The captain's hat has mistletoe, the parrot squawks ho ho ho ho. We'll toast with cocoa, deck the mast, and sing till Christmas night has passed. Yo ho ho, it's Christmas time. Pour the cocoa sweet and fine. Sing it loud, ye scallywags bold, with hearts so joy and dream. a jolly pirate Christmas here. We've wrapped up chest with ropes and twine and hung our socks from the topsail line. A candy cane stuck in me beard, a sight that make old Nick afeard. The cook burned pie, the mate burned stew. We laughed and sang and cheered anew. The sea's are home, the stars are light. We'll sing till dawn this merry night. Yo ho ho, it's Christmas time so sweet and fine. Sing it loud, ye scallywags bold, with hearts so joy and dreams so gold. Yo ho ho, the sleigh bells ring, even pirates love to sing. Clap your hands and shout with cheer, it's a jolly pirate Christmas here. Hey! A toast to eggnog mates, I warm and thick. To friends to see, to old Saint Nick. If he sails near, we'll cheer, not chase, and thank him kindly, Faith the face. Yo ho ho, it's Christmas time. Pour the cocoa sweet and fine. Light the lanterns, trim the sail. We'll sing this song through snow and gale. Yo ho ho, the stars do gleam on every pirate's Christmas dream. Raise your voice and shout it clear. It's a jolly pirate Christmas here. So if ye hear us through the breeze with bells and laughter on the sea. It's a merry pirate Christmas this year. Συνταξιδιώτες μου, ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου επιλέγουμε τις μουσικές μας, μας βοηθάει και το μυστικό μας πλήρωμα να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο και να εκπέμψουμε εκεί κάτω αυτήν τη χριστουγεννιάτικη μεγάλη εορταστική εκπομπή μας. Το αγαπημένο μου χριστουγεννιάτικο τραγούδι νομίζω, νομίζω ε, αν και μ' αρέσουν πολλά, είναι το «Μέλε καλή Μάκα». Θα μου πείτε τι είναι αυτό. Το Μέλα Καλή Κιμάκα, το οποίο έχουμε παίξει και σε παλαιότερε εορταστικέ εκπομπέ εδώ στο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό, ακριβώ επειδή είναι από τα αγαπημένα μου. Ε, η Μέλα Καλή Κιμάκα σημαίνει ε, Merry Christmas, Καλά Χριστούγεννα, στα Χαβανέζικα. Ε, μέσα στι έρευνε μου, παράξενε έρευνε πάρα πολλέ έχω κάνει και μπορείτε να βρείτε τα βιβλία των παράξενων ερευνών που φτάσανε να είναι πενταλογία. Ε, αυτές τις μέρες βγήκε ε, μια μεγάλη ελπίδα μου που υλοποιήθηκε ε, ο τόμος ε. Και έτσι λοιπόν πλέον οι παράξενες έρευνες ε, που ανθολογούν τα μερικές από τις καλύτερες παράξενες έρευνες που έχω κάνει και συγγραφικά μου κείμενα ερευνητικά που είναι πάνω από 3.600 από 3.600 έχουν επιλεγεί ε, είναι πάνω από 2.000 σελίδες, πάνω από 100 θέματα σε 5 τόμους. Ε, είναι εκεί έξω σαν μια κυβωτός της εναλλακτική γνωσιολογίας στην ελληνική γλώσσα προς το μέλλον. Δεν ξέρω πώς ενδιαφέρονται για όλα αυτά τα παράξενα πράγματα, ελπίζω στο μέλλον να διασωθούν και να ενδιαφέρονται περισσότεροι. Ε, μπορείτε βέβαια να βρείτε τις παράξενες έρευνές μου, τους πέντε τόμους αυτούς, στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange από τις εκδόσεις Αόρατο Κολέγιο και να τις αποκτήσετε και να σας ταλούν κρυφά στο σπίτι από το αόρατο κολέγιο. Υπάρχει μάλιστα και μια εκτοτική μεγάλη εορταστική προσφορά και για τους πέντε τόμους μαζί. Μέσα στις παράξενες ερευνές μου λοιπόν έχω ανακαλύψει κάτι πάρα πολύ παράδοξο. Το πώς δηλαδή τα ελληνικά συνδέονται, έχουν σχέση με τα χαβανέζικα, με τη γλώσσα των Ιθαγενών, των ντόπιων εκεί της Χαβάη. Η Χαβάη βρίσκεται στη μέση του Ειρηνικού ωκεανού. Είναι βέβαια πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών πλέον εδώ και πολλά χρόνια και ίσως η ομορφότερη. Και έτσι λοιπόν τα Χριστούγεννα εκεί η ευχή πάντα είναι μέλε καλή μάκα. Ε, άμα το δείτε λίγο θα δείτε και τη σχέση του με τα ελληνικά. Μέλε καλή μάκα. Λοιπόν και επίσης προφέρεται και μέλι καλή μάκα. Merry Christmas λοιπόν από τη Χαβάη, τη μακρινή Χαβάη στη μέση του Ειρηνικού ωκεανού όπου ελπίζουμε ότι θα προσγειωθούμε κάποια στιγμή με το σκάφος μας για να απολαύσουμε τη Χονολουλού και το γουακίκι. Ε, Γενικώ η κουλτούρα και ε, το, το αισθητικό στυλ του τίκι που λέμε είναι από τα αγαπημένα μου styles, από, τους, από τα αγαπημένα μου στυλ και Είμαι πολύ, έχω πολύ μεγάλο συλλεκτικό ενδιαφέρον για οτιδήποτε τίκη. Μέλε καλή κοιμάκα λοιπόν, η ευχή μας στα Χαβανέζικα σήμερα τη νύχτα την εκπέμπουμε και κάτω σε εσά από τη μακρινή Χαβάη, από τη μέση του πουθενά, από κάτι νησάκια που βρίσκονται στη μέση του Ειρηνικού ωκεανού. Τραγουδάει ο Μπίνκ Κρόσμπι αυτό το πάρα πολύ όμορφο χριστουγεννιάτικο κομμάτι το Χαβανέζικο. Kalikilikimaka is a thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright, the sun to shine by day, and all the stars at night. Melikilikimaka is a wise way to say Merry Christmas to you. Melikalikimaka is a thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright, the sun to shine by day and all the stars at night. Melikalikimaka is a wise way to say Merry Christmas to you. Christmas will be green and bright, the sun to shine by day and all the stars at night. Melikilikimaka is a wise way to say Merry Christmas to you. Melikilikimaka is a thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright. The sun to shine by day and all the stars at night. Melikilikimaka is a wise way to say Merry Christmas. A very Merry Christmas. A very, very Merry, Merry Christmas to you. Συνταξιδιώτες μου, με το μυστικό διαστημικό σταθμό να που από την μακρινή Χαβάη βρισκόμαστε τώρα στην Ελλάδα, στο Ιόνιο Πέλαγος, στη Ζάκυνθο. Και θέλουμε να στείλουμε τους χαιρετισμού μας από εδώ ψηλά, στη χώρα της Ζακύνθου, στην Πόχαλη, ε, στο Διονύσιο Σολομό που τον έχουν εκεί και τον αγαπούμε, ε, το μεγαλύτερο ίσως Έλληνα ποιητή, χαιρετισμού στο Κερί, στο Λαγανά, στην Εξοχώρα, στην Αναφωνήτρια, ε, στις Αλικές, στις Βολίμες και σε όλη τη Ζάκυνθο. Θα ακούσουμε από τη χοροδία της Φανερωμένης ε, εκεί στον Άγιο Διονύσιο ε, όλα τα, τα, τα ζακυνθινά κάλαντα και μετά θα πάμε στην Κεφαλονιά που επίσης αγαπούμε πολύ, χαιρετισμού στο Αργοστόλι και σε όλους τους κεφαλονίτες. Θα ακούσουμε τα κάλαντα από την Κεφαλονιά. Μαζί λοιπόν τα κάλαντα της Ζακίνθου και της Κεφαλονιάς. Καλά Χριστούγεννα στο Ιόνιο. Ταξιδιώτε μου του Ιωνίου Πελάγους ή που αγαπάτε τα νησιά του Ιωνίου, μιας και βρισκόμαστε εκεί, πετάμε απέναντι πάνω από την Μεγάλη Ελλάδα, την κάτω Ιταλία. Και εκεί θα ακούσουμε τώρα τα κάλαντα από την κάτω Ιταλία, την στρίνα όπως τη λένε εκεί ή αστρίνα. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η διάλεκτος της κάτω Ιταλίας που συνδυάζουν τα Ιταλικά με τα Ελληνικά πάρα πολύ μεγάλη μουσική παράδοση, λαριλά, λαριλό, λαλέρο ε, και έχουμε πολύ μεγάλη συμπάθεια για τους κατοίκους της ε, κάτω Ιταλίας. Ε, καλημέρα και καλά Χριστούγεννα σε όλους τους Έλληνες που βρίσκονται εκεί. Τα κάλαντα λοιπόν της ελληνόφωνης κάτω Ιταλίας, η Στρίνα. μπροστά στην όρια μας αρία Βλώ την πόρτα με το λιμπιδάρι Βλώ τη μάνα μόρο το παιδία, Κι από το τσούρι που είναι ο ζενεράλι Κι από το τσούρι που είναι ο ζενεράλι Ήρθα μονάσα σπέρα presto ma prima Ήρθαμε όλα σας φέρμε την αστρίνα Ήρθαμε όλα σας φέρμε την αστρίνα Από υπόβλο και το μερτσάλι Την κάτσα τη σκουντέρα το ροβούλι Και τη βαρτι βαρτι μερτσίνα γάλι Ήρθαμε μαρά της y esta maná te escama συγκλονιστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Κάνουμε σήμερα τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη εκπομπή μας, ευχόμενοι καλά Χριστούγεννα σε όλους τους συνταξιδιώτες μας που μας συντροφεύουν σε αυτή τη βραδιά και ελπίζω να φτιάχνουμε τη μαγική ατμόσφαιρα που θέλουμε με τις χαρούμενες ε, ή εμπνευστικέ μουσικές μας και με τις εκπομπές μας εδώ από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και το μυστικό μας πλήρωμα που εκπέμπονται και αναμεταδίδονται τελικά εκεί κάτω σε εσά από το Internet Radio Albedo 14. Φυσικά ε, ήταν αναμενόμενο ότι θα, παρανοχληθούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής από UFOs όπως και έγινε και οι aliens θέλουν και αυτοί να σας ευχηθούν καλά Χριστούγεννα. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο θέλουμε να εκπέμψουμε σήμερα προς τιμήν τους για το μυστήριο που μας έχουν προκαλέσει με τα σκάφη τους και τις εμφανίσεις τους και τα μηνύματά τους. Πολλά περιμένουμε πλέον στο Age of Disclosure που διανύουμε ότι θα γίνουν μεγάλες αποκαλύψεις όπως τις προσπαθεί και τις θέλει η φωτεινή θετική παράταξη στο μυστικό πόλεμο. Μεγάλη μάχη γίνεται με τη σκοτεινή αρνητική παράταξη. Τα πάντα περί του μυστικού πολέμου μπορείτε να τα διαβάσετε βέβαια στο μεγάλο δίτομο έργο μου «Ο μυστικός πόλεμος» βιβλίο 1 και βιβλίο 2 διαθέσιμο και αυτό στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange από το αόρατο κολέγιο. Λοιπόν, ε, θα δούμε τι θα γίνει με τις αποκαλύψεις αυτές. Το τραγούδι αυτό, το Alien Christmas, ας το ονομάσουμε, ε, Alien Χριστούγεννα, ε, λέει ότι οι aliens καθώς παρακολουθούν και ζουν ανάμεσά μας και κρυφά μας παρακολουθούν είδαν αυτές τις παράξενες, ε, τους παράξενους εορτασμούς μας κατά τα Χριστούγεννα, πως στολίζουμε χριστουγεννιάτικα δέντρα, πως τραγουδάμε, είδαμε την ιστορία, είδαν την ιστορία αυτή με το Σάντα Κλάους, με και με όλες τις ατμόσφαιρες της Χριστουγεννιάτικες ε, και αποφάσισαν να μας μιμηθούν και να μας φτιάξουν ένα χριστουγεννιάτικο σόου. Ε, και το τραγούδι αυτό διηγείται την προσπάθειά τους αυτή. Το αφιερώνουμε λοιπόν σε όλους τους ουφολόγους εκεί έξω από το Strange και από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και εκπέμπω εκεί προς εσάς τα Alien Christmas. From the depths of outer space Aliens watched the human race. They saw the ads all bright and loud. With Kingles playing people proud. Gifts wrapped up in ribbons tight. Stockings hung by firelight. Confused, they said, We'll give it a go. Let's recreate their holiday show. We need a tree. Wait, what's that thing? Are light's supposed to zap and sting. And who's that man in red so round? Why does he sneak into the ground? X and Space Age cheer. They're bringing their version of Christmas here. Oh, oh. oh it's alien Christmas, weird and wild. Beaming down gifts in a UFO style. With laser lights and space age cheer. They're their version of Christmas here. They tried to make holiday feast, but holograms don't taste the least. A turkey glowed in neon green. Their candy canes were a jelly bean machine. They dressed as elves with antennae bright and built a sleigh that could take flight. But reindeer baffled their alien minds. Do they run on solar or warp speed designs? Let's send our gifts with cosmic flair in capsules floating through the air. Forget the chimney, we'll use a beam, a transport ray that's quick and clean. Oh, it's alien Christmas, weird and wild. version of Christmas here. Earthlings wake to a curious sight, floating presents in the morning light, a glowing tree that hums and spins with ornaments that laugh and grin. Oh, it's alien Christmas. Week. They've made this a Christmas to remember this year. Συνταξιδιώτος μου είναι ο μυστικός διαστημικός σταθμός. Δεν ξέρω αν ζείτε εξωγήινα Χριστούγεννα, μπορεί να είστε λίγο εξωγήινοι, να διαφέρετε, να είστε πιο ιδιαίτεροι από τους άλλους ανθρώπους γύρω σας. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να νιώθετε σαν εξωγήινοι και παράξενοι, το ίδιο και εγώ βέβαια πάντα ένιωθα. Και τώρα βρίσκομαι στο περιβάλλον μου, όπως καταλαβαίνετε, στο μυστικό διαστημικό σταθμό μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου. Ε, την αγαπημένη μου σύντροφο εδώ πάνω στο υπερπέραν, εκπέμποντας την μεγάλη εορταστική χριστουγεννιάτικη εκπομπή μας προς εσά με τις ευχές μας για καλά Χριστούγεννα. Για να διαφέρουμε βέβαια από διάφορε ανάλογε χριστουγεννιάτικε εκπομπέ, είχαμε μια παράδοση στι προηγούμενε εορταστικέ εκπομπέ μα, τι οποίε μπορείτε να τι βρείτε όλε μαζί στην ιστοσελίδα του περιοδικού Trends σε ειδικό post ε, με ένα μικρό player, αν το κοιτάξετε. Ε, και εκεί θα πάει και αυτή. Βέβαια θα είναι και στο κανονικό player του μυστικού διαστημικού σταθμού. Απλώς θα προσθεθεί και στην εορταστική λίστα η σημερινή εκπομπή. Ε, ε, σε προηγούμενες εκπομπές. Το έχουμε κάνει μια μικρή παράδοση και παίζαμε το Jingle Bells από τους Sex Pistols. Ε, για να διαφέρουμε, καταλαβαίνετε, να, να θυμόμαστε και από πού προερχόμαστε. Ε, αυτή τη φορά ανακάλυψα το Emery Jingle, πάλι από τους Sex Pistols, δεν είναι καθόλου γνωστό, όπου παίζουν μαζί με τον, από όλους τους ε, ε, τραγουδιστές που μπορείτε να φανταστείτε, με τον Phil Lynott από τους Thin Lizzy. Έχουμε λοιπόν τον Paul Cook, τον drummer των Sex Pistols και τον Steve Jones, τον κιθαρίστα των Sex Pistols και στη φωνή είναι ο Phil Lynott από τους Thin Lizzy και τραγουδούνε χριστουγεννιάτικα για σας A ε, Merry Jingle. Μ' ακούτε εκεί έξω. Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy Christmas to everybody! Συνταξιδιώτες μου, για καλά Χριστούγεννα ακούτε τον μυστικό διαστημικό σταθμό στη μεγάλη εορταστική χριστουγεννιάτικη εκπομπή μας που στείλουμε εδώ μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου που βρίσκεται εδώ δίπλα μου στο control panel προσπαθώντας να κάνει όλες εκείνες τις μανούβρες που χρειαζόμαστε για να μην μας εντοπίζουν οι σκοτεινέ δυνάμεις κατοχής της γης οι οποίες έχουν απλώσει ένα σκοτεινό πέπλο πάνω από τη γη και κανένα μήνυμα δεν φεύγει από τη γη και κανένα μήνυμα δεν έρχεται στη γη. Αλλά εμείς καταφέρνουμε να διατρυπούμε αυτό το πέπλο χάρη πάντα στη συγκυβερνήτριά μου και να ε, έρχονται οι εκπομπές μας μέχρι σε εσά. Δεν μπορούν να μας ανακαλύψουν γιατί κάνουμε κάποιο είδους καμουφλάζ και καταφέρνουμε να τους ξεφεύγουμε και να καταφέρουμε να κάνουμε και ελπίζω και σήμερα την εκπομπή μας από το μυστικό διαστημικό σταθμό που αναμεταδίδεται στις συχνότητες της γης από το Internet Radio Albedo 14 και μετά προστίθεται στην θρηλυκή playlist μας στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange για το μυστικό διαστημικό σταθμό. Βλέπω εδώ η συγκυβερνήτριά μου έχει πάρει πάλι αυτό το ξύλινο γκατζετάκι με τη μικρή μανιβέλα που παίζει τη μουσικούλα, τη χριστουγεννιάτικη. Ε, εντάξει, ορίστε. Να, παίξτε να για να σε ακούσουν οι άνθρωποι που μας ακούνε. Αυτό ήταν ένα μήνυμα από τη κυβερνήτρια για εσάς. Ε, θέλω να ε, εκπέμψουμε εκεί κάτω ένα τραγούδι που είναι από τα πολύ αγαπημένα μας. Είναι το Mistletoe and Holly του Frank Sinatra. Ε, είναι στην original ηχογράφησή του του 1957 και έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι όπως ξέρετε ο Frank Sinatra έχει τραγουδήσει αμέτρητα χριστουγεννιάτικα τραγούδια αλλά αυτό το συγκεκριμένο το έχει γράψει ο ίδιος η ηχογράφηση λοιπόν είναι η original, γραμμένη από τον ίδιο και η μελωδία και η στίχη του 1957. Mistletoe είναι αυτό που λέμε εμείς, έχουμε συνηθίσει να το λέμε στα γαλλικά, το γκί που λέμε. Και είναι βέβαια, προέρχεται από μια αρχαιότατη δριειδική παράδοση των δριειδών, το γκί. Ε, δεν θέλω τώρα να επεκταθώ, δεν είναι ο κατάλληλο χρόνος για αυτό. Αλλά έχει ενδιαφέρον ότι το κομμάτι λέγεται Mistletoe and Holy, δηλαδή το γκί και το ιερό και στο ρεφρέν του γίνεται αναφορά στον, στον ύμνο για το Yuletide ή Yuletide που είναι η Ιούλη ας πούμε που είναι η ε, αρχαία ε, γιορτή των Χριστουγέννων δηλαδή της ελπίδας για την Άνοιξη μέσα στην καρδιά του χειμώνα. and Χόλι από το μακρινό 1957, το μοναδικό τραγούδι χριστουγεννιάτικο που έχει γράψει ο ίδιος ο Φρανκ Σινάτρα με την καταπληκτική φωνή του που παρόλο που έχει φύγει τόσα πολλά χρόνια από κοντά μας συνεχίζει να εισχωρεί μέσα στα ηχεία μας και να μας γοητεύει με τη χρυσή φωνή του. Φρανκ Σινάτρα, Μίστλτοεν Χόλι και καλά Χριστούγεννα και αναρωτιέμαι πάντα μας ακούτε εκεί κάτω βρε παιδιά. Oh, by gosh, by golly, it's time for mistletoe and holly. Tasty pheasants, Christmas presents, countrysides covered with snow. Oh, by gosh, by jingle, it's time for carols and Kris Kringle. Overeating, merry greeting from relatives you don't know. Then comes that big night, giving the tree the trim. You'll hear voices by starlight singing a Yuletide hymn. Oh, by gosh, by golly, it's time for mistletoe and holly. Fancy ties and granny's pies and folks stealing a kiss or two. As they whisper, Merry Christmas Oh, by gosh, by golly, it's time for mistletoe and holly. Fancy ties and granny's pies and folks stealing a kiss or two. As they whisper, Merry Christmas to you. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Συνταξιδιώτες μου, ε, το επόμενο μουσικό κομμάτι που θα εκπέμψουμε προς εσάς αυτή τη μαγική χριστουγεννιάτικη βραδιά έχει τον τίτλο «There's no place like home for the holidays». Δεν υπάρχει πουθενά μέρος σαν το ίδιο στο σπίτι για τις ε, γιορτές. Και έτσι λοιπόν εύχομαι σε όλους εσάς που δεν είστε στο, στην πατρίδα σας, που δεν είστε στο σπίτι σας, να μπορέσετε να βρεθείτε με τους αγαπημένους δικούς σας ανθρώπους στην πατρίδα σας, στο σπίτι σας. Εκεί που «Home is where the heart is» είναι μια παλιά ε, ατάκα πολύ αγαπημένη μου, η καρδιά, ε, το σπίτι είναι εκεί που βρίσκεται η καρδιά. Ε, και πάντα σκεπτόμουν ότι αυτό είναι ένα mystic ε, λογοπαίγνιο. Home is where the heart is. Το σπίτι είναι εκεί που βρίσκεται η καρδιά. Ε, ε φυσικά εκ πρώτης όψης σημαίνει σπίτι για σένα, home, είναι εκεί που αγαπάς ας πούμε, εκεί που βρίσκεται η αγάπη σου. Αλλά άμα το πάρετε κυριολεκτικά, home is where the heart is. Το σπίτι είναι εκεί που βρίσκεται η καρδιά. Πού βρίσκεται η καρδιά? Μέσα στο στήθος σας. Και έτσι εδώ πάλι ε, από τη δεκαετία του 50, το 54 συγκεκριμένα, έχουμε έναν αγαπημένο καλλιτέχνη, τον Μπέρι Κόμο, τον οποίον ε, στο παρελθόν έχω συμπεριλάβει μέσα στον ε, αστιμαγικό μυστικισμό του Cosmopolis Project τραγουδώντας το Magic Moments. Εδώ τραγουδάει There is no place like home for the holidays και λέει ας πούμε ότι όπου και να βρίσκεσαι στην Αμερική ταξιδεύεις από το ένα μέρος στο άλλο. Πολλοί δηλαδή αλλάζουν πολιτεία και η οικογένειά τους είναι σε άλλη πολιτεία και ταξιδεύουν την περίοδο των εορτών για να επιστρέψουν πίσω στην οικογένειά τους, να κάνουν Χριστούγεννα μαζί με τους γονείς τους και την οικογένειά τους. There's no place like home for the holidays, home sweet home και home is where the heart is. Όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι το μήνυμά μας σήμερα τη νύχτα. Καλά Χριστούγεννα σε όλους από το μακρινό 1954 και πάλι και τον περικόμο ταξιδέψτε προς την καρδιά σας. met a man who lives in Tennessee, and he was heading for Pennsylvania and some homemade pumpkin pie. From Pennsylvania, folks are traveling down to Dixie's sunny shore. From Atlantic to Pacific, gee, the traffic is terrific. Oh, there's no place like home for the holiday. far away you roam. If you want to be happy in a million ways, for the holidays you can't be home, sweet home. Oh, there's no place like home. I met a man who lives in Tennessee, and he was heading for Pennsylvania and some homemade pumpkin pie. From Pennsylvania, folks are traveling down to Dixie's sunny shore. From Atlantic to Pacific, Gee, the traffic is terrific. Oh, there's no place like home for the holidays. Cause no matter how far away you roam, if you want to be happy in a million ways, for the holidays you can't beat home, sweet home. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Σας έχει επιλέξει το Radio Nowhere και το άρωτο Κολέγιο για να ακούσετε τις συχνότητές μας σήμερα τη νύχτα που εκπέμπουμε εκεί κάτω τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη εκπομπή μας μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και το μυστικό μας πλήρωμα από τις αναμεταδιδόμενες συχνότητες του Αλμπίντο 14 και ταξιδεύουμε πάνω από τη Μογγολία ε, κοντά στους πρόποδες των Ιμαλαΐων θα μου πείτε τι σχέση έχουν τα Χριστούγεννα με τους Μογγόλους. Κι όμως μέχρι και οι Μογγόλοι γιορτάζουν τα Χριστούγεννα. Υπάρχουν πολλοί ε, χριστιανοί ανάμεσα στους Μογγόλους, δηλαδή ανάμεσα εκεί στις σκοτεινές παράξενες θρησκείες που έχουν αυτοί, στις τέπες. Θα ακούσουμε την μογγολική εκδοχή τώρα στις συχνότητες από το Jingle Bells ε, και από τους Altai Band, από τα Altai Himalaya. Λοιπόν, Ακούστε τους πως μέσα στη χιονισμένη στέπα κάθονται εκεί στις ε, ε, ε, σκηνές τους μαζί με τα άλογά τους και παίζουν το μογγολικό Jingle Bells. Κι όμως ακούει κανείς εκεί έξω. Είναι η μεγάλη εορταστική χριστουγεννιάτικη εκπομπή του μυστικού διαστημικού σταθμού. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και είναι η εποχή για τα κάλαντα. Έχουμε τα κάλαντα των Χριστουγέννων, τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς και με το καλό τα κάλαντα των φώτων. Υπάρχουν ακόμα παιδιά που γυρνάνε από πόρτα σε πόρτα και από σπίτι σε σπίτι μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα για να πούν τα κάλαντα. Ελπίζω να υπάρχουν. Και εσεί να μην τα αφήσετε να φύγουν έτσι, δώστε του καναφράκου των παιδιών, κάποιο γλυκό και ελπίζω να γιορτάζετε παραδοσιακά τα Χριστούγεννα, τα ελληνικά Χριστούγεννα. Ε, ε, τώρα θα ακούσουμε χριστουγεννιάτικα κάλαντα, ε, ένα από τα πιο όμορφα κάλαντα, το «Για σένα κόρη όμορφη». Ήρθαμε να τα πούμε, το αφιερώνω με αγάπη στη συγκυβερνήτριά μου, αυτή είναι η κόρη όμορφη για μένα εδώ στο μυστικό διαστημικό σταθμό, ε, που είναι ας πούμε η κόρη της ε, καρδιάς μου, The Iron Maiden, η καλή μου συγκυβερνήτρια και τραγουδούμε τα κάλαντα από τα νησιά του Αιγαίου για αυτήν. Για σένα κόρη όμορφη ήρθαμε να τα πούμε. Βάλε μας κρασί να πιούμε. ταξιδιώτε μου δεν ξέρω πόσοι από εσά έχουν πάει στο Μεξικό ή θα ήθελαν να πάνε. Το Μεξικό έρχεται σε εσά πάντω, εδώ τώρα αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη εκπομπή μα. Είναι εκείνε οι παραδοσιακέ μεξικανικέ μπάντε των Μαριάτσι και τραγουδούν για εσά στα ισπανικά βέβαια και στα, στα, στη μεξικανική διάλεκτο ε, το Feliz Navidad που ε, σημαίνει ευτυχισμένα Χριστούγεννα. Οι τη λοιπόν τραγουδούν για σας μες στη νύχτα, σε αυτή τη μαγική νύχτα, με τις μεξικάνικες ευχές για τα Χριστούγεννα, φελής Ναβιδάδ. Ακούτε, λοιπόν, εμείς είμαστε οι παράξενοι ταξιδιώτες, τι περιμένετε, από το Μεξικό στην Πελοπόννησο. Για να ακούσουμε τα κάλαντα των Χριστουγέννων της Πελοποννήσου. Χαιρετούμε όλους τους φίλους εκεί στην Πελοπόννησο που μας ακούνε και τους ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα. Φίλοι μου, ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Και θέλω με τη συγκυβερνήτριά μου να μεταδώσουμε ένα μυστικό μήνυμα σήμερα σε αυτή τη μαγική νύχτα που κάνουμε τη Χριστουγεννιάτικη εκπομπή μας και σας έχουμε βάλει μέσα στην αναπάντεχη ατμόσφαιρά μας για τα Χριστούγεννα. Το μυστικό μήνυμα αυτό είναι κωδικοποιημένο φυσικά και είναι το εξής. Το εκπέμπουμε μέσα στη νύχτα από το αόρατο κολέγιο και το Radio Nowhere supercalifragilisticexpialidocious. Ε, για αυτούς που δεν ακούνε καλά, θα το ξαναπώ. Το μυστικό μήνυμα είναι αυτό. Supercalifragilisticexpialidocious. Μπορούμε να το πούμε και γρήγορα. Supercalifragilisticexpialidocious. Είναι φυσικά ένα μήνυμα που προέρχεται από την ίσως πιο αγαπημένη ταινία του Walt Disney, το Mary Poppins μια ταινία η οποία έχει καταπληκτικά μυστικά μηνύματα μέσα και πάντοτε ήταν το όνειρό μου να μπορούσα να άραγε να κάνω μια διάλεξη με οθόνη ας πούμε να παίζω και ε, την ταινία και να δείχνω όλη την ταινία του Mary Poppins σχεδόν καρέ καρέ δείχνοντας ε, όλα τα μυστικά μηνύματα που περιέχει. Είναι από τις πολύ πολύ αγαπημένες μου ταινίες το Mary και εδώ έχουμε το μαγικό τραγούδι, το Super Expiali το οποίο μέσα στη μαγική νύχτα τώρα το εκπέμπουμε εκεί κάτω σε εσά. Ε, για εσάς τους πιο παράξενους που σας αρέσουν αυτά τα μυστικά μηνύματα που υπάρχουν στις ταινίες και στα κόμιξ και αλλού από τον κόσμο του Walt Disney. Η Μέρι Poppins θα στραγουδάει λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση η Julie Andrews, σούπερ καλή και εξπιάλι ντόσου. Μαζί τη τραγουδάει και ο Ντίκ Βαν Ντάικ, ο οποίο τις μέρες αυτέ έγινε 100 χρονών. Είναι εν ζωή ο Ντίκ Βαν Ντάικ από τους πολύ αγαπημένους κομικούς ηθοποιούς του παρελθόντος. Έχει παίξει σε πολλές μαγικές ταινίες κυριολεκτικά, όπως του Disney αυτό το Μέρι ε, Mary το Τσίτι Τσίτι Μπανκ και πολλά άλλα. Έγινε 100 χρονών λοιπόν ο Dick Van Dyke και ταυτόχρονα του ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα να γίνει 200. Σούπερ καλή φράτζουλίστη και ντόσους από τη Μέρι Πόπινς. Για εσάς. It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Cause I was afraid to speak when I was just a lad. Me father gave me nails a tweak, told me I was bad. But then one day I learned a word that saved we ain't the nose. The, the biggest word you ever heard, and this is how it goes. Oh, super And the the just Even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Super gallopagnolistic gets me on the just I'm the little underline, I'm the little underline. He travelled all around the world and everywhere he went, he'd use his word and all would say, there goes a clever gent. When Dukes and Martha Rogers pass a time of day with me, I say me special word and then they ask me out to tea. Supercalifragilistic, it's me Even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound the Supercalifragilistic, it's me halitosis. Um, the little, um, the lie, you can say it backwards, which is docious ali expiastic fragicali rufus, but that's going a bit too far, don't you think? So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word, and then you've got a lot to say. But better use it carefully, or it could change your life. For example? Uh, yes? One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is, too. <laughs> She's supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Ho ho ho! Merry Christmas, everybody! Merry Christmas! Ooh. At this most wonderful time of the year, it is our distinct honor, no, privilege, to present to you that most beloved of Christmas tunes. Ah, the Christmas Christmas, Christmas time is here, and Christmas songs you love to hear. Thoughts of joy and hope and cheer, but mostly shopping, shopping, shopping. Christmas, Christmas time is here. The sleigh bells and the red-nosed deer. Songs and songs we love to hear, all played a thousand times each year. Heard this same song twenty times, and it's only Halloween. Joy to the Eve even cold outside. Christmas, Christmas time is here, and Christmas songs you love to hear. Joy to the world, shopping, shopping, shopping. Christmas season starting sooner every year. It's October. Stores with plastic Christmas trees ransack the mall. Shop until you lose your mind. Spike the eggnog. Sit back and watch Rudolph, Frosty, Christmas, Scrooge, Grinch, Charlie Brown. Hey. Christmas can can if you can can dance. Well, that's okay. Not gonna do the kick like. All you need is a tree, some lights, about a thousand presents. Wrap them up and pray for snow. Oh. Run to your closet, find your Christmas sweater, screaming carols all the way. Oh! Maine, all the way to California. It's the Christmas can can Halloween to Christmas Day. It's the most wonderful time of year. We're running mad with Christmas cheer. Hey, what's troubling you, my friend? Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης στη μεγάλη εορταστική χριστουγεννιάτικη εκπομπή του Μυστικού Διαστημικού Σταθμού που φτιάχνουμε μια μαγική νύχτα για τους συνταξιδιώτες μας με τις μουσικές μας, τις διηγήσεις μας και την ατμόσφαιρα την οποία στέλνουμε σχεδόν από τη στρατόσφαιρα, από το υπερπέραν, σε μια περιπέτεια γύρω από τη γη. Περιπέτεια σημαίνει να πετάς γύρω από κάτι, έτσι. Λοιπόν, ε, είναι η εποχή του Σάντα Κλάους, του Άι Βασίλη και ελπίζω να περιμένετε πολλά δώρα, να ήσασταν καλά παιδιά το 2025, έτσι ώστε ο Άγιος να σας φέρει τα καλύτερα δώρα και να μην καταλήξετε με τον Κράμπους να σας δέρνει, ε, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές παραδόσεις τουλάχιστον. Αλλά ο Σάντα Κλάους δεν θα μπορούσε να κάνει όλα αυτά που κάνει μέσα σε μια νύχτα αν δεν είχε αυτό το μαγικό έλκυθρο το οποίο το σέρνουνε τα ελάφια του Αγίου Βασίλη, του Σάντα Κλάους. Ε, στην παράδοση αυτά είναι reindeers, εμείς τα λέμε ελάφια. Και έχουν ονόματα. Είναι αρκετά τα ελάφια αυτά, τα μαγικά αυτά ελάφια και έχουν τα ονόματά τους. Μάλιστα εδώ διακρίνω εγώ ότι υπάρχει κάποιο συνθηματικό με όλα αυτά. Λοιπόν, υπάρχει ένα τραγούδι ε, πάρα πολύ διάσημο χριστουγεννιάτικο το οποίο έχει τον τίτλο Rudolph the Red-Nosed Reindeer δηλαδή ο Ρούντολφ το ελάφι με την κόκκινη μύτη. Χα, τι είναι αυτός. Αυτός είναι το πιο διάσημο ας πούμε, το πιο famous από τα ελάφια του Σάντα Κλάους. Ε, δεν έχω καταλάβει ποτέ πώς έγινε τόσο διάσημος ο Ρούντολφ, ειδικά ε, στον κόσμο του rock and roll έχουν ε, παιχτεί πολλά κομμάτια για τον Ρούντολφ, το ελάφι του Σάντα Κλάους. Εδώ όμως ε, έχουμε μια πολύ παλιά εκτέλεση από τον Τζιν Ότρι. Ο Τζιν Ότρι είναι ένας από τους αγαπημένους μας cowboy βάρδους, ε, της δεκαετίας του ας πούμε του 30 του εκεί ε, και του 40 βέβαια και του 50 Λοιπόν, ε, ο Τζιν Ότρι λοιπόν τραγουδάει για τον Ρούντολφ, The Red Nose Reindeer και ειδικά στην εκτέλεση αυτή και μόνο σε αυτήν του cowboy βάρδου Τζιν Ότρι ε, αναφέρονται τα ονόματα από τα ελάφια του Τσάντα Κλάου, του Άι Βασίλη. Και βέβαια τα ονόματα αυτά είναι βορειοευρωπαϊκά από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Ε, σας θυμίζω και την παράδοση ότι ο Σάντα Κλάους έρχεται από τη Φιλανδία, από τη Λαπωνία, από τη Σκανδιναβία κλπ. Ε, και τα ονόματα αυτά τα οποία μας τα λέει στην αρχή του τραγουδιού ε, οι στίχοι αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στις άλλες εκτελέσεις του Ρούντολφ του τραγουδιού αυτού. Τα ονόματα των ελαφιών λοιπόν σας τα αποκαλύπτουμε, είναι συνθηματικά όλα όπως φαίνεται. Είναι ο Ντάσερ, ο Ντάνσερ, ο Πράνσερ, ο Βίξεν, ο Κόμετ, ο Κιούπιντ, ο Ντόνιερ, ο Μπλίξεν και ο πιο διάσημος από όλους, ο Ρούντολφ, ο κοκκινομήτης ε, ελάφης που σέρνει ας πούμε ίσως σαν μπροστάρις γιατί όχι το έλκυθρο του Σάντα Κλάους και υπάρχει μια μεγάλη rock and roll παράδοση αρχίζοντας βέβαια από το country που εξελίχθηκε σε rock and roll άλλωστε και το rockabilly και όλα αυτά υπάρχει μια μεγάλη παράδοση για τον Rudolph the Red-Nosed Reindeer ε, που ακούστε όμως το κομμάτι του Τζινότρι και θα επανέλθω γιατί έχει ε, μεγάλο ενδιαφέρον η ιστορία του Ρούντολφ Λοιπόν, Rudolph the Red-Nosed Reindeer από τον Gene Autry αρχίζει γενομένης του κομματιού με τα ονόματα τα μυστικά ονόματα των ελαφιών που σέρνουν το έλκυθρο του Σάντα Κλάους. Μα ακούτε κανείς εκεί έξω. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee. Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee. Rudolph the red-nosed reindeer, you go down in history. Λοιπόν, φίλοι μου, πίσω από την πρόθεσή μου να εκπέμψουμε εκεί κάτω το Run Ρούντολφ Ραν τώρα από τον Chuck Berry, ε, που χαρακτήρισε ας πούμε ε, το χριστουγεννιάτικο rock'n'roll κατά κάποιο τρόπο βρίσκεται η μυστική πεποίθηση ας το πούμε έτσι του «Η έσχα έσονται πρώτοι». Ο Ρούντολφ ε, είναι το τελευταίο από τα ελάφια που τρέχει τρέχει τρέχει για να γίνει τελικά ο μπροστάρης του Έλκυθρου. Και ο Τσακ Μπέρι, ένας από τους θρύλους του rock and roll, σας θυμίζω τον Johnny B. Good, έχει παίξει και έχει γράψει αυτό το κομμάτι το Run Rudolph Run τρέχα Rudolph τρέχα Out of all the reindeers you know you are the mastermind Run, run Rudolph and too far behind ε, Τρέχα Rudolph να καταφέρει ο Σάντα να φτάσει στην πόλη και εσύ Σάντα κάντο να βιαστεί πες του ότι πρέπει να πάρει το freeway προς τα κάτω. Ε, Said Santa to a boy, Child, what have you been longing for? All I want for Christmas is a rock and roll electric guitar. And then away went Rudolph whizzing like a shooting star. Είπε λέει ο Σάντα σε ένα αγόρι, παιδί μου τι θέλεις για τα, τι υποθείς για τα Χριστούγεννα και λέει ο, το παιδάκι ό,τι θέλω λέει για τα Χριστούγεννα δεν είναι παρά μια rock and roll ηλεκτρική κιθάρα. Και έφυγε λέει σαν ε, ε, κομίτης ο ε, σαν αστέρι που φεύγει ας πούμε ο Ρούντολφ ε, για να πάει να ε, εκπληρώσει την επιθυμία του αγοριού. Τρέχα τρέχα Ρούντολφ σε άλλο στίχο λέει say, say Santa to a girl Child what would you please you most to get ε, παιδί μου λέει τι θα σε ευχαριστούσε περισσότερο να πάρεις λέει το κορίτσι A little baby doll that can cry, sleep, drink and wet And then away went Rudolph whizzing like a sabre jet. Ε, λέει το κορίτσι, θέλω λέει, ένα, μια μικρή κούκλα μωρό που να μπορεί να κλαίει, να κοιμάται, να πίνει και να ε, κατουργέται. Και έφυγε, λέει, σύμφωνας, ε, σαν ε, μαχητικό τζετ ο Ρούντολφ για να εκπληρώσει την επιθυμία του κοριτσιού. Τρέχα, τρέχα Ρούντολφ για να καταφέρει να φτάσει εγκαίρος ο Σάντα στην πόλη και εσύ Σάντα κάντο να βιαστεί Πες του ότι θα γίνει ο mastermind. Είμαι πάνω στο έλκυθρο και I'm feeling like in a merry-go-round. Αυτά τα αλογάκια που γυρνάνε γύρω-γύρω στα Luna Park. Αυτή περίπου είναι η στίχη από το κομμάτι του Chuck Berry Run Run Rudolph. Και το πράγμα από τότε που έπαιξε ο Chuck Berry την κιθάρα του με το Run Run Rudolph, το ε, διάσημο ελάφι αυτό των ε, κοκκινομύτη ε, του Άγιου Βασίλη, του Σάντα Κλάους, ε, κατέληξε στην ιστορία του rock να έχει παιχτεί αμέτρητες φορές, προφανώς εξαιτία του Τσακ Μπέρι. Και ε, θα ακούσουμε λοιπόν το, το original κομμάτι του Τσακ Μπέρι, το Run Run Rudolph, και έπειτα θα το ακούσουμε σε μια άλλη εκτέλεση από έναν άλλο αγαπημένο που βρίσκεται και αυτός πολλά χρόνια τώρα στους ουρανούς. Θα το ακούσουμε και από τον Λέμι, δηλαδή τον Λέμι από τους Motorhead. Έτσι λοιπόν ακούτε Chuck Berry και Motorhead Run Run Rudolph. Ακούει κανείς εκεί κάτω, Χριστούγεννα. merry-go-round. Said Santa to a boy child, what have you been longing for? All I want for Christmas is a rock and roll electric guitar. jet. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Σήμερα τη νύχτα, όπως κάθε τρίτη στις 8, live σήμερα κάνουμε τη μεγάλη εορταστική χριστουγεννιάτικη εκπομπή μας μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και το μυστικό μας πλήρωμα και την εκπέμπουμε από το μυστικό διαστημικό σταθμό εκεί κάτω στη γη και οι συχνότητές μας αναμεταδίδονται από το Internet Radio Albedo 14. Μια strange, ε, όμορφη, μαγική βραδιά σήμερα με την εκπομπή μας που όλοι περιμένατε και να τη είναι εδώ λοιπόν. Είναι μια μεγάλη ορταστική εκπομπή για να σας εμπνεύσει εδώ τώρα στα Χριστούγεννα του 2025 περιμένοντας την καλή πρωτοχρονιά του 2026 και το φωτισμό των ανθρώπων τελικά στα φώτα. Είναι η ελπίδα μας, η γιορτινή ελπίδα μας μέσα στην καρδιά του χειμώνα, μέσα στις μεγαλύτερες νύχτες του χρόνου για το ξημέρωμα, για το φως στην άκρη του τούνελ και για την άνοιξη που μην ξεχνάτε ότι σημαίνει το άνοιγμα όπου τα πάντα ανοίγουν. Αρχίζουν να ανοίγουν από τώρα ε, με το θείο βρέφος στη Φάτνη και με τη γέννηση της ελπίδας για τη σωτηρία των ανθρώπων. Γιορτάζουμε λοιπόν τα Χριστούγεννα και θέλω τώρα να μεταφερθούμε με το μυστικό σκάφος μας στην Πάρμα της Ιταλίας η, Πάρμα είναι στην περιφέρεια της Εμίλια Ρωμάνια στην Ιταλία προς το βορρά και εκεί θέλω να παρακολουθήσουμε μαζί μια καταπληκτική εκτέλεση. Ε, πηγαίνουμε στο Τεάτρο Ρέτζιο τη Πάρμα, στο μεγάλο ε, θέατρο, όπερα ε, της Πάρμα, για να ακούσουμε τον μεγάλο τενόρο Αντρέα Μποτσέλη, ο οποίος τραγουδάει το «Hallelujah» του Λέοναρτ Κοέν. Ε, ο Λέοναρτ Κοέν είναι ένας αγαπημένος τραγουδοποιός και συνθέτης, καταπληκτική φωνή, καταπληκτικός ποιητής. Ευχόμαστε να μας ακούει αυτή τη στιγμή από τον παράδεισο καθώς τον αναφέρουμε και να χαίρεται. Όπως και εμείς έχουμε χαρεί τόσο πολύ με όλα τα αμέτρητα καταπληκτικά κομμάτια τα οποία εξέπεμψε εκεί έξω μέχρι να φύγει από κοντά μας. Το «Χαλελούγια» λοιπόν, ένα από τα ωραιότερα κομμάτια του Λέοναρτ Κοέν, το τραγουδάει ο τενόρος Αντρέα Μποτσέλη, ε, κυρίως στα Ιταλικά, στο Τεάτρο Reggio di Parma. Έχει μια ιδιαιτερότητα τώρα η σκηνή αυτή, η εικόνα. Φανταστείτε ότι βρίσκεστε μέσα σε ένα κατάμεστο θέατρο όπερας όπου υπάρχει μια μεγάλη σκηνή, στη βάση της είναι η ορχήστρα, η μεγάλη σκηνή είναι τελείως άδεια, ο Μποτσέλη έχει βάλει πολλά κεριά αναμένα μπροστά του, ε, κάθεται στο μαύρο πάτωμα της άδειας σκηνή, κάθεται στο πάτωμα ε, με μια κιθάρα. Και δίπλα του είναι η μικρή Βριτζίνια Ποτσέλη, ε, η κόρη του, η οποία πρέπει να είναι γύρω στα 10 χρονών, φοράει ένα ε, έτσι, νεραϊδίστικο ας πούμε ε, λευκό φορεματάκι και τραγουδάει μαζί του το Χαλελούγια, καθισμένη στο πάτωμα, μπροστά από τα κεριά προς όλο αυτό το κατάμεστο ε, θέατρο της όπερας. Το ε, θέατρο Ρέτζιο ε, di Και τραγουδούν το Λέωνα, του Λέοναρτ Κοέν το «Χαλελούια» με έναν καταπληκτικό τρόπο που θα ε, ταξιδέψει τώρα η φωνή του Αντρέα Μποτσέλη, η μαγική φωνή του τενόρου από την Ιταλία προς τα σπίτια σας για να δοξάσουμε τη γέννηση του Χριστού και να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα σήμερα τη νύχτα με αυτήν την έμπνευση που σας στέλνουμε από το μακρινό διάστημα εκεί κάτω στο σπίτι σας. Καλά Χριστούγεννα σε όλους αν μας ακούτε εκεί έξω. Ακούει κανένας εκεί έξω. Αλληλούια. Αχα, μια hai portato la chitarra. Yes. Ma è bene? Sì. Sicura, sentiamo. Mm. Facciamo una canzone insieme? Sì. Allora ci sediamo. Vediamo un po' se a Babbo, se Babbo si ricorda ancora qualche accordo. Eh. Sei pronta? <clears throat> Sì. Well, I've heard there was. was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. When you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fourth. fede mia mi abbandonò, si perse ma si ritrovò, perché smarrito sempre la cercai. Bellezza, incanto e nostalgia ferirono la mente mia che in lacrime che oramai non ho paura che risuoni dentro me. Di luce esplode la poesia come una sacra sinfonia che intona per il mondo. it wasn't much I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue. Αυτός ήταν λοιπόν ο Αντρέα Μποτσέλη και το Χαλελούια του Λέοναρτ Κουέν από το live του στο θέατρο Reggio di Parma της Ιταλίας. Στην παιδική μου ηλικία θυμάμαι ο πατέρας μου του άρεσε πάρα πολύ ο Νάτ Κόλ και όλοι αυτοί ας πούμε ο Ντιν Μάρτιν, ο Σινάτρα, ο Μπιν ε, Ρόσμπι. Λοιπόν, ε, και άκουγα από μικρό, α πούμε, τα τραγούδια του Nat King Cole. Έχει πει και πάρα πολλά χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Άλλωστε, νομίζω μαζί με τον Bing Crosby είναι μια πολύ χαρακτηριστική χριστουγεννιάτικη φωνή από το παρελθόν. Και παίζει ένα αρκετά αρχαίο κομμάτι, το God Rest You Merry Gentlemen. Ε, το οποίο είναι πολύ γνωστό χριστουγεννιάτικο, είναι σχεδόν μεσαιωνικό. Ε, το έχουμε παίξει επανειλημμένο και σε, σαν τραγούδι και σε παλαιότερε εκπομπέ εορταστικές του μυστικού διαστημικού σταθμού, ε, αν θυμάμαι σωστά, τραγουδισμένο από την Άννη Λένοξ των Eurythmics. Εδώ θα το ακούσουμε στην ε, original εκτέλεσή του από τον Atkin Cole. Ο Νάτκιν Κόλ είναι μία από τις καταπληκτικότερες φωνές που ακούστηκαν ποτέ, νομίζω εγώ. Υπάρχουν πολλοί που θα συμφωνήσουν μαζί μου και είχε γίνει πάρα πολύ διάσημος με την φωνή του στη δεκαετία του 50 και του 60. Ε, Εκπαιμπόταν σε όλα τα ραδιόφωνα η φωνή του, όλοι τον αγαπούσαν κλπ. Αλλά δεν τον είχε δει κανένα. Και ανακάλυψαν κάποια στιγμή όταν βγήκε στην τηλεόραση, δεν θυμάμαι πού, α πούμε, ο Νάτκιν Κόλ ότι είναι μαύρο. Ενώ δεν έχει καθόλου φωνή μαύρου. Και έπαθαν όλοι σοκ. Περίμεναν ότι ο Νάτκιν Κόλ είναι ένα λευκό τραγουδιστή. Και ανακάλυψαν λοιπόν στο τέλο ότι πρόκειται για μαύρο τραγουδιστή. Ε, ο οποίος με την καταπληκτική αυτή λευκή φωνή, ας το πούμε έτσι, δεν έχει χαρακτηριστική μαύρη φωνή, κατέκτησε τις καρδιές όλων των ακροατών σε μια εποχή που δεν ήταν εύκολο ας πούμε, να αναγνωριστείς ω ε, ως καλλιτέχνης, ως ένας μαύρος καλλιτέχνης ε, από τους λευκούς και ήταν ένας από τους πρώτους ε, μαύρους καλλιτέχνες που αποδέχτηκε όλος ο κόσμος στην Αμερική για την καταπληκτική φωνή του. Πράγμα που αποδεικνύει ότι το αληθινό ταλέντο ξεπερνάει κάθε εμπόδιο και τελικά επιπλέει, βγαίνει στην επιφάνεια και αναγνωρίζεται. Τώρα, θα ακούσουμε το God Rest You Merry Gentlemen, κλασικό χριστουγεννιάτικο κομμάτι από τον Atkin Cole με την καταπληκτική φωνή του και μετά Αμέσως μετά θα ακούσουμε το ίδιο κομμάτι έκπληξη. Δεν σας λέω από ποιον, θα το ακούσετε. Εσείς μάλλον που αγαπάτε πολύ το heavy metal και το hard rock, ε, θα σας αρέσει ιδιαίτερα. Θα επιστρέψω μετά για να σας αποκαλύψω την έκπληξη, ίσως δεν τον αναγνωρίσετε, ποιος τραγουδάει. Είναι ο μυστικός διαστημικός σταθμός, είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και στέλνουμε σε όλους εκ καρδίας τις ευχές μας για καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά, καλά φώτα, καλές γιορτές. Σε όλους σας. God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day. to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. From God our Heavenly Father, a blessed angel came, and unto certain shepherds brought tidings of the same. How that in Bethlehem was born the Son of God by name. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Now to the Lord sing praises, all you within this place. This holy tide of Christmas, all others me face. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. let nothing you dismay. Remember Christ the Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, times of comfort and joy, comfort and joy. Oh, the same. Είναι ο μυστικός διαστημικός σταθμός. Ακούτε τον Παντελή Γιαννουλάκη και τη συγκυβερνήτριά του να σας φτιάχνουν μια μαγική χριστουγεννιάτικη βραδιά με τα μηνύματά μας και τις μουσικές που διαλέγουμε. Καλά Χριστούγεννα σε όλους και πάλι. Αυτές είναι συνέχεια οι ευχές μας για σας. Και ακούσαμε τον Ρόνι James Dio τραγουδώντας το God Rest You Merry Gentleman αυτό το πολύ διάσημο Christmas Song ε, που πρώτα το ακούσαμε από τον Άτκιν Κόλ στην παραδοσιακή πρωταρχική μορφή του και από το Ronnie James Dio, ένα θρύλο του heavy metal και του hard rock να το τραγουδάει για σας σήμερα τη νύχτα. Δεν είναι παράξενο που αυτοί οι καλλιτέχνε του heavy metal τραγουδούν χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Το βρίσκεται παράξενο. Για σας που το βρίσκετε παράξενο, θα σας παίξουμε τώρα τον Ozzy Osbourne. Έχετε φανταστεί ότι ο Ozzy Osbourne τραγουδάει χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Θα ακούσουμε λοιπόν το Rockin' Around the Christmas Tree φυσικά, ένα rock and roll κομμάτι. Το Rockin' Around the Christmas Tree, ένα παλιό κομμάτι του 50 από την Brenda Lee, ε, σε διασκευή από τον Ozzy Osbourne με την καταπληκτική φωνή του, τον χάσαμε πρόσφατα. Ε, μας άρεσαν πάντοτε και μένα και τη κυβερνήτριά μου η Black Sabbath και στην προσωπική καριέρα του ο Ozzy. Ε, πολύ αγαπητός σε όλους, ε, ανεξαρτήτως αν ακούγαν τέτοιες μουσικές ή όχι. Ε, ευχόμαστε να βρίσκεται και αυτό στον παράδεισο μαζί με τον Δίο και να τραγουδούν εκεί κάτω τα τραγούδια τους ε, μέσα στη νύχτα μαζί μας. Θα ακούσουμε λοιπόν δύο τραγούδια χριστουγεννιάτικα από τον Όζι Όσμπορν. Το ένα είναι το Rockin' Around the Christmas Tree για όλους εσάς και το άλλο είναι ένα κομμάτι που τραγουδάει μαζί από όλους τους ανθρώπους μαζί με την Τζέσικα Σίμψον ε, τραγουδούν το Winter Wonderland ένα κομμάτι το οποίο το έχουμε παίξει και στο παρελθόν σε μια καταπληκτική εκτέλεση από τον Bob Dylan ε, το πώς εξερευνούμε την ε, χειμωνιάτικη χώρα των θαυμάτων από τον Όζι Όσμπορν και την Τζέσικα Σίμψον. Αυτό θα είναι το δεύτερο κομμάτι. Ξεκινάμε όμως με το Rockin' Around the Christmas Tree. Γεια σου Όζι εκεί που βρίσκεσαι. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Εκπέμπουμε σήμερα τη νύχτα όπως κάθε τρίτη στις 8, είτε με live είτε με επαναλήψεις. Αναμεταδίδονται οι συχνότητές μας από το Ίντερνετ Radio Albedo 14 και εκπέμπουμε τη μεγάλη εορταστική χριστουγεννιάτικη εκπομπή μας για να σας φτιάξουμε τη βραδιά με ένα μαγικό τρόπο, με πολλές μουσικές, πολλά μηνύματα για όλου εσά τους συνταξιδιώτες μας. Ε, Βλέπω εδώ η συγκυβερνήτριά μου κατάφερε και τηλεμετέφερε στο μυστικό σκάφος μας ένα, ακόμη ένα ξύλινο γκάτζετ χριστουγεννιάτικο. Είναι ε, ένα merry-go-round. Το, αυτό δηλαδή το που γυρνάνε τα αλογάκια γύρω-γύρω του Λούνα Πάρκ. Επάνω σε κάθε αλογάκι υπάρχει και ένα παιδάκι με το σκουφάκι του, το κασκολάκι του και τα γάντια του ε, και πατάς ένα κουμπάκι και αυτό αρχίζει και γυρνάει γύρω-γύρω το merry-go-round και παίζει ε, τη χριστουγεννιάτικη μελωδία του και θέλησε η συγκυβερνήτριά μου να το μεταδώσει και αυτό μέσα στις συχνότητές μας σαν ένα κωδικό μελωδικό μήνυμα προς όλους εσάς. Αυτή είναι λοιπόν μια μελωδία κουρδιστή για σας ε, από ένα διαστημόπλιο που ακούγεται και διασχίζει όλο το διάστημα για να φτάσει μέχρι σε σας. Την ακούει κανείς εκεί έξω. just like the ones I used to know. Where those treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow, the snow. συνταξιδιώτες μου, υπάρχουν δύο μηνύματα. Το δημιουργήστε και το καταστρέψτε. Ποια ακολουθούν το κάθε μήνυμα είναι φυσικά η φωτεινή θετική παράταξη και η σκοτεινή αρνητική παράταξη στο μυστικό πόλεμο. Μπορείτε βέβαια να μάθετε τα πάντα λεπτομερώς για το μυστικό πόλεμο στο δίτομο έργο μου «Ο μυστικός πόλεμο» σε δύο τόμους, βιβλίο 1 και βιβλίο 2 που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Αν θα βάλετε περιοδικό Strange στο Google, είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σας βγάλει και εκεί στο, στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange θα βρείτε όλα τα διαθέσιμα βιβλία μου ανάμεσά τους και τις παράξενες έρευνες που τώρα γνωρίσανε και τον τόμο ε και είναι πλέον πενταλογία και υπάρχει και μια εορταστική μεγάλη εκπτωτική προσφορά δείτε εκεί για τους πέντε τόμους μαζί και θα βρείτε εκεί μεταξύ άλλων και τον μυστικό πόλεμο, τους δύο τόμους του μυστικού πολέμου. Αλλά και το playlist, ε, το player εκεί το ειδικό, το οποίο, στο οποίο έχουμε πολλές από τις τελευταίες εκπομπές των τελευταίων ετών του μυστικού διαστημικού σταθμού. Και θα βρείτε και ένα ειδικό post με τις εορταστικές εκπομπές που θα προσθεθεί και αυτή και στα δύο players και στην, ε, στο μικρό player που είναι μαζί με τις παλαιότερες εορταστικές εκπομπές αλλά και στο κεντρικό player ε, του playlist των εκπομπών του Μυστικού Διαστημικού Σταθμού. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε στο, στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Επισκεφτείτε την. Και ε, είπαμε λοιπόν τα συνθήματα είναι δημιουργήστε και καταστρέψτε. Ε, το καταστρέψτε εμείς ε, που είμαστε έτσι λάτρεις του φανταστικού ε, το καταλαβαίνουμε λίγο ως exterminate που είναι το μήνυμα των Dalek. Οι Dalek από, το, από την τηλεοπτική αγαπημένη τηλεοπτική σειρά Doctor Who. αυτά τα εξωγήινα cyborg ρομποτοειδή που το κυρίαρχο σύνθημά τους το οποίο τσιρίζουν είναι exterminate, exterminate εξολοθρεύστε. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα αναποδογυρίσουμε λίγο τα πράγματα αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη μαγική βραδιά και θα σας παίξουμε ένα Christmas Carol που το τραγουδάει ένας Ντάλεκ από τον Doctor Who. Και έπειτα θα ακούσουμε ένα τραγούδι τραγουδισμένο από τον ίδιο τον Doctor Who I'm gonna spend my Christmas with a Dalek. Θα περάσω τα Χριστούγεννά μου μαζί με ένα Dalek. Ακούμε λοιπόν τους Ντάλεκ αναποδογυρισμένους ας πούμε για την ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων και αναρωτιέμαι ακούει κανείς εκεί έξω τους Ντάλεκ να τραγουδούν για τα Χριστούγεννα. Dashing Crosscaro, the thoughts we need to slay, exterminate our foe, till death get in our way, killing everything, programmed to shoot on sight, pain and death we bring, quake before our might, Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. You can run, but you can't hide. We're going to ruin your day. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. We're number one at genocide. We exterminate and slay. A thousand years ago, with Nida by his side, Davros saw the light, and all the souls got fried. The Daleks were his plan half Khaled, half robot. But the silly little man wound up getting shot. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to kill, exterminate, and slay. Jingle bells, Dalek bombs, where to ruin your day. Spreading fear of sink plungers throughout the Milky Way. i spend my Christmas with a Dalek and hug him underneath the mistletoe. And if he's very nice, I'll feed him sugar spice and hang a Christmas stocking from his big lead toe. And when we both get up on Christmas morning, I'll kiss him on his chromium plated head. Take him in to say hi to mum and frighten daddy out of his bed. Merry Christmas. his eye, and then my little darling will say, Merry Christmas, Christmas tree, Happy Christmas, listen mistletoe, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Merry Christmas, I love you. say Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και το μυστικό μας πλήρωμα για όλους εσάς τους συνταξιδιώτες μας, επιλεγμένους για να ακούσετε τις συχνότητές μας αυτή τη μαγική βραδιά από το Strange, το αόρατο κολέγιο και το Radio Nowhere, εκπέμπουμε μέσα από το Internet Radio Albedo 14 τα Χριστούγεννα, τη χριστουγεννιάτικη εκπομπή μας. Και Αφού αναποδογυρίσαμε τα πράγματα λίγο με τους Ντάλεκ για χάρη των Χριστουγέννων, συνεχίζουμε αυτό το αναποδογύρισμα και τώρα θα ακούσετε τα Jingle Bells. Θα μου πεις τι πιο κλασικό στην, σε μια χριστουγεννιάτικη εκπομπή να ακούγονται ξανά και ξανά τα Jingle Bells. Τα πιο χαρακτηριστικά και διάσημα σε όλο τον κόσμο χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, γιατί θα τα ακούσουμε από το παρελθόν, από τη Μόσχα, από το Κρεμλίνο, και θα, τα, θα παίζουν τα jingle bells που θα ακούσετε τώρα ο κόκκινος στρατός είναι τη Σοβιετικής εποχής, ε, κάνει πολύ κρύο στη Μόσχα, είναι ο ψυχρός πόλεμος, το ίδιο κρύο κάνει και στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά στέλνουν αυτό το μήνυμα ε, Χριστούγεννα οι Σοβιετικοί τραγουδώντας Jingle Bells αγγλικά μάλιστα ο κόκκινο στρατός, η μεγάλη χοροδία του κόκκινου Σοβιετικού στρατού από τη Μόσχα, Jingle Bells αναποδογυρισμένα όπως βλέπετε για σας. Bye. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Στη μεγάλη εορταστική χριστουγεννιάτικη εκπομπή μα, στείνοντα μια μαγική βραδιά για του συνταξιδιώτε μα με μουσικέ και μηνύματα για να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα, περιμένοντα το ευτυχισμένο νέο έτο 2026 και το φωτισμό τη ανθρωπότητα στα φώτα και μετά την πορεία μα αυτή την καινούργια χρονιά. Λοιπόν, ε, μέχρι και οι Ινδιάνοι κάνουν Χριστούγεννα, το ξέρετε. Ε, Πραγματικά, οι Native Americans, οι αυτόχθονες Αμερικανοί, έχουν αφομοιωθεί πλέον, ας πούμε, εδώ και δύο, τουλάχιστον δύο αιώνες στην ε, ε, αμερικανική κοινωνία με τον τρόπο τους και πολλοί από αυτούς γιορτάζουν τα Χριστούγεννα. Εδώ τώρα θα σας ταξιδέψω στους Ναβάχο ε, που βρίσκονται στην Αριζόνα, στο Νιου Μέξικο, εκεί είναι σε διάφορα μέρη Ναβάχο. όχι, δεν προέρχεται το ε, το όνομα Ναβάχο από τους Ναβαγούς όπως ε, λέγανε κάποιοι στο παρελθόν ας πούμε πρόκειται από την Ιδιάνικη γλώσσα είναι μια μεγάλη συζήτηση λοιπόν έχουν ένα πολύ όμορφο αστείο οι ε, χριστουγεννιάτικο τραγούδι το έχω ακούσει και εγώ ο ίδιος ας πούμε να το παίζουν στα πάου wow τους των Χριστουγέννων ε, λέγεται Stuck in the smoke hole of our tipi σφινωμένος στην τρύπα του καπνού από το τύπι μας. Τα τύπις ε, τύπις λέγονται αυτές οι Ινδιάνικες κονικές σκηνές, οι διόμορφες. Λέγονται τύπι στην Ινδιάνικη γλώσσα. Και το τύπι αυτό, όπως είναι έτσι κονικό των Ινδιάνων, αυτή η σκηνή που είναι σαν κόνος έτσι με... Α, ε, που αρχίζει πλατιά από κάτω και στενεύει καθώς ε, υψώνεται ε, είναι τρίπιο από πάνω και για το λόγο του να μπορούν να ανάβουν φωτιά μέσα και να βγαίνει ο καπνός πάνω από το ε, τύπι, από την τρύπα που έχει στην κορυφή του. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι ας πούμε η αυτοσχέδια καμινάδα τους. Βλέποντας λοιπόν την παράδοση ότι ο Σάντα Κλάους έρχεται και αφήνει τα δώρα στο σπίτι και μπαίνει από την καμινάδα στα σπίτια, ε, λένε ας πούμε το τραγούδι αυτό, ότι κάποιος ε, ε, κόλλησε, σφήνωσε ε, στην ε, καμινάδα του τύπη μας στο Smoke Hall of Artipi. Είναι λέει ένας ε, αστείος χοντρός με μια παράξενη στολή ο οποίος φωνάζει και έχει κολλήσει. Είναι αυτή η κομική σκηνή που την έχουμε δει πολλές φορές και σε κόμιξ και σε κομικές ταινίες όπου ο χοντρός Σάντα Κλάους μερικές φορές σφινώνεται στην καμινάδα και απαγιδεύεται για, για λίγο εκεί. ίσως είναι μια φάρσα που του κάνουν οι κάτοικοι του σπιτιού να τον κολλήσουν εκεί πέρα, να τον κρατήσουν. Λοιπόν, εδώ οι Ινδιάνοι λοιπόν λένε ότι βλέπουμε έναν ε, αστείο χοντρό τύπο να έχει κολλήσει στο smoke hole, στην τρύπα για τον καπνό του τύπη μας, που είναι ο Σάντα Κλάους. Ε, πολύ ταιριαστά μετά θα σας ε, παίξουμε μετά από αυτό το ωραίο κομμάτι το Stuck in the Smoke Hole of Artipi, τον Ναβάχο και μια προσευχή τον Ναβάχο που προσεύχεται προς τον Χριστό και λέει εσύ που είσαι ο Υιός του Θεού ε, έφερε τη σωτηρία μόνο για τους λευκούς. Δώσε μας και σε εμά τους Ινδιάνους τη σωτηρία που έφερες. Είναι η προσευχή των Ναβάχο. Είναι ο μυστικός διαστημικός σταθμός ε, στην παράξενη αυτή νύχτα των Χριστουγέννων που φτιάχνουμε μόνο για σας, εγώ και η συγκυβερνήτριά μου και ελπίζουμε να μας ακούτε εκεί έξω αφού μας ακούνε μέχρι και οι Ινδιάνοι Ναβάχο. There's a funny fat man in a silly red suit stuck in the smoke hole of our teepee. There's a funny fat man in a silly red suit stuck in the smoke hole of our teepee. Ho, ho, ho, he thinks he's talking Indiana. silly red suit stuck in the smoke hole of our teepee. Grandma's skinning his deer and Grandpa's cooking up the meat from the funny fat man in the silly red suit stuck in the smoke hole of our teepee. Ho, ho, ho, he thinks he's talking Indian. No, no, no, ain't no bad man in a silly red suit, stuck in the smoke-hole of arcade And Auntie's taking his boots and uncle stripping down the sled of the funny fat man in a silly red suit, stuck in the smoke-hole of our teepee. Ho, ho, ho, he thinks he's talking Indian. No, no, never let him in. Not no funny fat man in a silly red suit, stuck in the smoke hole of our teepee. Ching, ching, ching, the sound of money coming in from the pawning of the toys of the funny fat man in the silly red suit, stuck in the smoke hole of our teepee. Ho, ho, ho, no, no, no, ain't no way we'll let him in. Not no funny bad man in a silly red suit, stuck in the smoke hole of our teepee. Ho, ho, ho, he thinks he's talking Indian. No, no, no, ain't no way we'll let him in. Not no funny bad man in a silly red suit in the smoke hole of our teepee. Stuck in the smoke hole of our teepee. Hey. خدا به جان داله نحسن شما یاد لشتگاه Hajolkar nhedotlis nhotso chahatli jini so dzil doko asli debenata dzilnaho dili chboli shichei haljelki shichei haljewan yolki yasa shima asana dlehe shima nadan lgeishki nadan tsotlid yote tas ei nitlizi tas ei llanys hlannishcín, tvo biaj, cad a daoine cí nas aní a déad, sa aithna gé beag ithaisiún, Hosanna Nastli, Hosanna Nastli, Hosanna Nastli, Hosanna Nastli. Φίλοι μου, ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Στη μεγάλη χριστουγεννιάτικη ορταστική εκπομπή μα, που παίζει πολύ ώρα τώρα, μόνο για εσά, εσά του ε, πακροατέ συνταξιδιώτε μα, που σα έχει επιλέξει να την ακούσετε, το Άωρο Κολέγιο και το Radio Nowhere, από τι συχνότητε που έρχονται σε εσά, που αναμεταδίδονται από το Albedo 14, το Internet Radio των απανταχού Ελλήνων, όπω το αρέσει να λέγεται. Χριστούγεννα λοιπόν. Και από τους Ινδιάνους ας ταξιδέψουμε στη Θεσσαλονίκη. Ε, εγώ είμαι Θεσσαλονικιός, έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη και σκέφτηκα ότι είναι πολύ ε, όμορφο να παίξω ε, τα Χριστούγεννα Πρωτούγεννα, ε, τα κάλατα της Μακεδονίας δηλαδή, από τη Θεσσαλονίκη. Για να είναι κάτι ιδιαίτερο αυτό όμως διάλεξα ε, τα κάλαντα αυτά να τα τραγουδάει ο διάσημος ε, θεσσαλονικιός τραγουδιστής Πασχάλης Τερζής και μάλιστα κάνοντας και μια χωριάτικη προφορά, θα σας αρέσει. Χριστούγεννα Πρωτούγεννα λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη τα μακεδονικά κάλαντα τραγουδισμένα από τον Πασχάλη Τερζή Χριστός γεννιέται, τώρα Χριστός γεννιέται, γεννιέται και βαφτίζεται στους ουρανούς απάνω, στους ουρανούς απάνω. Όλοι οι αγγέλοι χαίρονται κι όλοι δοξολογούνται, κι όλοι δοξολογούνται και τα λιμόνια σκιάζονται τα σίδερα ταράζουν τα σίδερα ταράζουν με με μάρμαρα στρωμένο, μη μάρμαρα στρωμένο. Εδώ έχουν κόρίγια πατριά, Κοριά ρεβόνα, Κοριά ρεβόνα. Τι στάζουν γιο του βασιλιά, τι στάζουν γιο του ρίγα, τη στάζουν γιο του ρίγα. Δε θέλει γιο του βασιλιά, δε θέλει γιο του ρίγα, δε θέλει γιο του ρίγα, μον θέλει τ' που περπατάει καβάλα, που περπατάει καβάλα. πέτρα να μοιραγίσει κι ο νοικοκύρης του σπιτιού χρόνια πολλά να ζήσει χρόνια πολλά να ζήσει Συνταξιδιώτες μου και αφού ακούσαμε τα κάλαντα από τη Μακεδονία τα ίδια κάλαντα έχουν και στη Θεσσαλία ε, επίσης ε, η Μαγνησία είναι ένα αγαπημένο μέρος ε, Θέλω να εκπέμψουμε εκεί κάτω κάτι πολύ ιδιαίτερο ε, και συγκινητικό. Ε, είναι τα προσφυγικά κάλαντα, δηλαδή κάποια κάλαντα που τραγουδούσαν οι πρόσφυγες από τη Φώκια της Μικράς Ασίας. Η νέα Φώκια πλέον είναι στη Χαλκιδική. Ε, πολλοί από τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας επανίδρυσαν τα χωριά τους και τις κομοπόλεις τους στην Ελλάδα, όπου βλέπετε αυτό το νέα μπροστά, νέο Ηράκλειο, νέα Σμύρνη, ε, νέα Φώκια, ε, νέα Μουδανιά, όπου το, όπου το βλέπετε αυτό το νέα σημαίνει ότι αυτό το μέρος υπήρχε στη Μικρά Ασία, ε, εξορίστηκαν από εκεί οι άνθρωποι, ήρθαν σε εκείνο το μέρος και επανίδρυσαν ε, το χωριό τους. Δηλαδή είναι ένα καθρέφτισμα της χαμένης τους πατρίδας. Τα συγκεκριμένα ε, κάλαντα λοιπόν, προσφυγικά κάλαντα, που είναι κάπως πικρά για το χαμό της πατρίδας στην, στην Ιωνία, στη Μικρά Ασία, από την καταστροφή που έγινε, ε, η Θεσσαλονίκη είναι προσφυγωμάνα, το ίδιο και η Χαλκιδική και πολλοί πρόσφυγες της Μικράς Ασίας ε, κατοίκησαν ας πούμε στη Μακεδονία. Και εδώ έχουμε μια αυθεντική ηχογράφηση του 1930 περίπου όπου μια γιαγιά ε, τραγουδάει τα κάλαντα της προσφυγιάς αναπολώντας τις ταλαιπωρίες της και των προσφύγων της Μικράς Ασίας, από τη φώκια της Μικράς Ασίας τα κάλαντα και τα εκπέμπουμε για να μην ξεχνάμε τις χαμένες μας πατρίδες. Ακούει κανείς εκεί έξω. Άρχι μια κι άρχι χρόνια δεν έχουμε πάλι γοριά κι άρχι, κι άρχι καλός μας χρόνος Εξόριν, εξορίστηκε ο κόσμο και εκεί που βγήκε ο Χριστός ήρθε και μαλλικό στρατό. Με στη, με στη μικρά Ασία και μάσκα και μας εξορία και που να στήσω με φόλια όσαν τα έρημα πουλιά. Όλοι, όλοι μας κυνηγούνε και δεν και δεν φταίνε να μας δούμε την πόλη για Σόφια, θα στήσουμε καμπάνες να βγουν τα μισό φεγγαρά. Να να στηρίξουν λαμπάδες να βγουν οι Τούρκοι απ' τα τζάμια. Να να φύγουν και οι χοντζάδες να έρθουν τα Ελληνοπέδα με τους, με τους πατριαρχάδες τότε θα, τότε θα έχουμε ελπίδα πώς θα, πάω, πώς θα πάμε στην πατρίδα και του χρόνου έτσι πολλά. Καλά Χριστούγεννα συνταξιδιώτες μου, καθώς εσείς ακούτε κάλαντα από τη Θεσσαλονίκη. Εμείς ήδη έχουμε ταξιδέψει με τη συγκυβερνήτριά μου πάρα πάρα πολύ μακριά. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή πάνω από τη Νέα Ζηλανδία. Κι όμως υπάρχουν και εκεί Έλληνες. Αλλά κατά κύριο λόγο υπάρχουν οι, οι ε, αυτόχθονες εκεί, οι Μαωροί μία από τις πιο παράξενες ε, φυλές οι οποίοι έχουν και αυτοί τις ιδιαίτερες παραδόσεις τους οι οποίες είναι ε, παλαιότατες και τις οποίες διατηρούν ε, χωρίς να τις έχουν χάσει στη Νέα Ζηλανδία οι Μαωροί. Οι Μαωροί, πολλοί από αυτούς είναι χριστιανοί και παίζουν εδώ σε αυτή την ηχογράφηση που θα ακούσετε από τη μακρινή Νέα Ζηλανδία το Τάντζι Πέρε για τις ευχές των Χριστουγέννων σας τραγουδούν οι Μαωροί που έχουν μαζευτεί εκεί σε ένα από τα ε, παράξενα ιδιόμορφα σπίτια τους με τις κιθάρες τους τα Χριστούγεννα και τραγουδούν για σας οι Μαωροί από τη Νέα Ζηλανδία. Μ' ακούτε? Διασχίζουμε λοιπόν όλοι μαζί τα Χριστούγεννα του μυστικού διαστημικού σταθμού. Και εκπέμπουμε τώρα από την Ιρλανδία. Ένα πολύ ιδιαίτερο χριστουγεννιάτικο Ιρλανδέζικο κομμάτι, πολύ σπάνιο, το οποίο έχει τον τίτλο The Christmas Traveler, ο χριστουγεννιάτικος ταξιδιώτης. Ε, είναι πολύ ενδιαφέρον, έχω μελετήσει πολύ την Ιρλανδική μουσική, είναι πολύ ενδιαφέρον πως παίρνουν το χαλιλούια και το μετατρέπουν σε jig Ιρλανδέζικο. Χαλαλαλαλαλαλελούια. Και ε, πολλά Ιρλανδέζικα κομμάτια που είναι οι πρώτες μπαλάντες τα Ιρλανδέζικα ε, όπως έχουν ονομαστεί από ένα σημείο και μετά που ξέρουμε που μεταμοσχεύτηκαν μετά στην ε, Αμερική με τους Ιρλανδούς μετανάστες και φτιάξαν όλη την folk, western, cowboy, songs, country παράδοση και που επεκτάθηκε μετά και μετατρέπηκε στο ροκαμπίλι και στο rock and roll προέρχεται από την Ιρλανδία και όχι από τους μαύρους όπως λένε πολλοί με τα blues είναι μια ειδική εκπομπή αυτό να το συζητήσουμε κάποια στιγμή λοιπόν έχουμε εδώ ένα Ιρλανδέζικο χριστουγεννιάτικο τραγούδι πάρα πολύ ωραίο ε, που διηγείται μια ιστορία όπως συνηθίζουν τα Ιρλανδέζικα αυτά τραγούδια για το πώς την ώρα που γιορτάζουν εκεί στην Ιρλανδία τα Χριστούγεννα σε ένα σπίτι εμφανίζεται ένα μικρό αγόρι το οποίο χορεύει γύρω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, το φιλοξενούν και ανακαλύπτουν ότι πρόκειται για έναν άγγελο που του διδάσκει πώ θα τραγουδούν στα Ιρλανδέζικα το Χαλελούια. Μ' ακούει κανεί εκεί έξω. Hallelujah. one winter's day I took my tea beneath a tree, a fire to keep the cold away and a bite for hunger's yearning. When a boy appeared up yonder road, a most peculiar sight to see. He danced and he sang and he clapped his hands with a story of good tidings. Come and sit beside the fire, I called to this young man. What can bring such joyfulness I could not understand? His smile outshone the fire and he looked me in the eye. And he danced and he sang and he clapped his hands and he gave me this reply. He sang, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. I sat beneath the sky that night beyond imagination, and from the sky a star of light directed destination and all my curiosity I followed without waiting. Shepherds I met on the way were standing dumbly quaking. Then we heard a message, and there seemed some glorious things.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 When I arrived in Bethlehem, the star was brightly shining. Into a manger I could see a mother and her child. Three men of stately origin with precious gifts were bearing. They knelt before the newborn king and a holy light I saw. A kingdom for the loving he has come to lead us to. The Son of Man is living now, can you feel it too? I scarcely can believe my ears, the joy is in my heart. For God has heard his people's needs and gave a brand new start. They sang hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Συνταξιδιώτε μου ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Και μια και μπήκαμε στην Ιρλανδική αυτή ατμόσφαιρα και ανέφερα τη μεταμόσχευση των Ιρλανδικών τραγουδιών στην Αμερική, ε, ένα από τα πρώτα ε, διάσημα country western folk ε, συγκροτήματα που έγινε γνωστό ας πούμε τη δεκαετία του 30, 40, 50 και μέχρι σήμερα είναι η Carter Family θα ήθελα μάλιστα, ε, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ και υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία έχουν ξεκινήσει από αυτούς, από τους Carter Family ε, στην Αμερικανική μουσική, να κάνω κάποια στιγμή μια ειδική εκπομπή για τους Carter Family, ε, λέγοντας και πολλές ιστορίες ας πούμε από εκείνα τα μέρη. μπορέσω κάποια στιγμή, ελπίζω, πρώτο ο Θεός, να τα καταφέρω να την φτιάξω αυτή την εκπομπή για το μυστικό διαστημικό σταθμό με την μυστηριώδη ιστορία των Carter Family. Το κάθε ένα μέλος της οικογένειας ε, έχει κάνει και προσωπικές ηχογραφήσεις. Η μαμά της οικογένειας, η Μέιμπελ Κάρτερ, μία από τις μαμάδες τέλος πάντων, γιατί είναι μια απο τις μαμαδες τελο παντων οικογένεια η Κάρτερ Family μουσικών, ε, παλαιότατων, ε, έχει παίξει μαζί με το Ντουλ Σίμερ της ένα ιδιαίτερο τραγούδι για το άστρο της Βιθλέμ. Άστρο φωτεινό, που λέγαμε νωρίτερα όταν παίζαμε το, με τη μανιβέλα από το ξύλινο γκατζετάκι την μελωδία ε, άστρο φωτεινό, θα έρθει γιορτινό, μήνυμα θα φέρει από τον ουρανό. Πρόκειται για το άστρο της Βιθλέμ, το οποίο είναι ένα πολύ παράξενο φαινόμενο, το οποίο έχουμε συζητήσει ξανά και ξανά στα πλαίσια των ε, παράξενων μυστηρίων και της αναλλακτικής νοσιολογίας για το περί πρόκειτο. Εδώ λοιπόν έχουμε τη Mabel Carter σε μια πολύ σπάνια ηχογράφηση από τους Carter Family να τραγουδάει Star of Bethlehem και στέλνουμε τη φωνή της ε, παρόλο που έχει φύγει πάρα πολλά χρόνια από κοντά μας να ξαναζωντανέψει για σας τους συνταξιδιώτες μας εδώ σε αυτή τη χριστουγεννιάτικη εκπομπή του μυστικού διαστημικού σταθμού. Mabel Carter, Star of Bethlehem. Το βλέπετε το άστρο, το μυστικό άστρο της Βιθλέμ. Δείτε το σήμερα τη νύχτα. Beautiful star of Bethlehem, shining far through shadows dim, yonder in glory when the crown is won. For Jesus is now that star divine, brighter and brighter he will shine. Beautiful star of Bethlehem, shine on. Oh, beautiful star. Ήθε λοιπόν να φωτίζει το άστρο της Βιθλεέμ από το βασίλειο των ουρανών πάντα το μονοπάτι σας να είναι φωτεινό. Μιλώντας για την παράδοση του rock and roll σε πολλά σημεία αυτής της μεγάλης εορταστικής εκπομπής δεν μπορούμε παρά να παίξουμε και λίγο Elvis Presley σε ένα πολύ σπάνιο κομμάτι το οποίο το τραγουδάει μαζί με την Ολίβια Νιούτον Τζον όσοι τη θυμάστε από τη δεκαετία του 70 και του 80. Ο Elvis Presley λοιπόν τραγουδάει μαζί με την Olivia Newton-John «O «Oh, come all ye faithful», «Ο ελάτε όλοι εσείς οι πιστοί» σε ένα παλαιότατο κομμάτι ε, τραγουδισμένο από μία από τις ωραιότερες φωνές ε, ανδρικές που υπήρξαν στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής από τον Elvis Presley και ταυτόχρονα μαζί του μία από τις ωραιότερες φωνές θηλυκές που ακούστηκαν στην ιστορία της νεότερης μουσικής, την Ολίβια Νιούτον Τζον. O Come All Ye Faithful. got you a present. It's a thumb. Huh? Don't look away. Let the fear wash over you. I don't understand. That's the whole point. Now, did you leave a plate of black coffee out for me? No. In the future, please leave a plate of black coffee out for me. Also in the past. every time I sing, I sing for the Lord. Glory, glory, glory, amen. The Holy Ghost keeps this cold heart warm. Glory, glory, glory, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Worthless fuckers, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Worthless fuckers, hallelujah. one who lives, lives in fear of the Lord. Glory, glory, glory, amen. And anyone who don't ain't gonna live too long. Glory, glory, glory, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. worthless fuckers, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. worthless fuckers, hallelujah. health and glory. Yes, I do believe in what I cannot see. I'm gonna go down, drown myself in glory. Yes, I do believe in what I cannot see. I'm gonna go down, drown myself in glory. Yes, I do believe in what I cannot see. I'm gonna go down, drown myself in glory. Yes, I do believe in what I cannot see. I'm gonna go down, drown myself in glory. and drown myself in glory. And go tell the lies, light the rise on the Lord. Glory, glory, glory, amen. And tap your Sunday shoes to these gospel haunted blues. Glory, glory, glory, amen. myself in glory. Λοιπόν, ακούσαμε και τον David Lynch, τον αγαπημένο μας σκηνοθέτη που τον χάσαμε πρόσφατα και που δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ, διότι πραγματικά μας ταξίδεψε σε μυστικούς κόσμους ε, με τις ταινίες του βρίσκεται και αυτό στο βασίλειο των ουρανών και από εκεί ας πούμε μας παρακολουθεί. Ακόμα και τώρα, τα Χριστούγεννα. Αιωνία η μνήμη λοιπόν του David Lynch ε, και τώρα εδώ θέλω να ακούσουμε το κομμάτι I hate people, μισό τους ανθρώπους. Θα μου πείτε, είναι κατάλληλο κομμάτι αυτό με αυτόν τον τίτλο για να το παίξουμε σε αυτή την εορταστική εκπομπή. Ναι, γιατί προέρχεται από το Scrooge. Το Scrooge, όπως ίσως ξέρετε, ε, ε, που είναι πολλές ταινίες που έχουν γυριστεί, ε, αυθεντικά προέρχεται από το Christmas Carol, ένα καταπληκτικό βιβλίο του Καρόλου Dickens, πολύ κλασικό, με τον Ebenezer Scrooge. Ε, και είναι προφανώς και η έμπνευση του Scrooge McDuck, για τον Disney, αλλά έχουν γυριστεί και πολύ όμορφες ταινίε Scrooge ε, από το μακρινό παρελθόν μέχρι σήμερα. Εγώ θεωρώ ότι μία από αυτές, ε, μία από τις παλαιότερες, ε, είναι αυτή με τον Άλμπερτ Φίνεϊ. Ο, ο, αυτός ο πραγματικά μεγάλος ηθοποιός, ο Άλμπερτ Φίνεϊ που παίζει το Σκρούτζ, που συναντάει τα τέσσερα φαντάσματα και όλα αυτά. Ε, ο Σκρούτζ όπως ξέρετε παρουσιάζεται σαν ένας μισάνθρωπος. Ένας άνθρωπος που ζει μόνος του, που είναι τσιγκούνης, που μισεί τους ανθρώπους, που κριτικάρει τους πάντες, που γκρινιάζει συνέχεια κλπ. και σε αυτή την ταινία το Σκρούτζ με τον Albert Finney. Ε, είναι ε, musical και ε, χαλαρό musical. Τραγουδάει το κομμάτι I Hate People το οποίο αντικατοπτρίζει την κατάσταση στην οποία βρισκόταν αυτός ο παράξενος γέρος ας πούμε ε, πριν τη συνάντησή του με τα τέσσερα φαντάσματα και τελικά το μετασχηματισμό του σε έναν ε, χαρούμενο, ευγενή, ευτυχισμένο άνθρωπο που γιορτάζει τα Χριστούγεννα μαζί με τους ανθρώπους που μισούσε. Ε, είναι μια από τι αγαπημένε μου ταινίε, διότι ήταν μια από τις αγαπημένες ταινίες του πατέρα μου και μάλιστα σε όλη την παιδική και νεανική μου ηλικία ε, είχαμε την παράδοση στην οικογένειά μας και κάθε Χριστούγεννα βάζαμε το Σκρούτς με τον Άλμπερτ Φίνεϊ και βλέπαμε αυτή την ταινία την οποία βέβαια την ξέρω απ' έξω την έχω δει πάρα πολλές φορές εξαιτία αυτή τη οικογενειακής μας παράδοσης. Και έτσι λοιπόν αν είστε ένας από αυτούς, αν είστε ένας Σκρούτς ε, μετανοήστε. Σκεφτείτε λίγο καλύτερα το νόημα της ζωής και σταματήστε να μισείτε όλους τους ανθρώπους. Περάστε από τη σκοτεινή αρνητική παράταξη στο μυστικό πόλεμο στην άλλη πλευρά, στη φωτεινή θετική παράταξη και αντισταθείτε και πολεμήστε ενάντια στη μισανθρωπία όλων των κυρίαρχων του κόσμου που θέλουν να μας υπανθρωπίσουν. Δεν είμαστε υπάνθρωποι. Σκρούτζ λοιπόν από το soundtrack της ταινίας του 1970 με τον Άλμπερτ Φίνεϊ να τραγουδάει «I hate people». Scavengers and sycophants and flatterers and fools Pharisees and parasites and hypocrites and ghouls, calculating swindlers, prevaricating frauds, perpetrating evil as they roam the earth in hordes, feeding on their fellow men, reaping rich rewards, contaminating everything they see, corrupting honest men like me. back. Africa, Bangladesh, I hate people. I hate people. People are despicable creatures, loathsome, inexplicable creatures, good for nothing, kickable creatures. I hate people. I abhor them. When I see the indolent classes sitting on their indolent asses, gulping ale from indolent glasses, I hate people. I detest them. I deplore them. Fools who have no money spend it, get in debt, then try to end it. Beg me on their knees, befriend them, knowing I have cash to lend them soft-hearted me, hard-working me, clean living, thrifty, and kind as can be. Situations like this are of interest to me. hate people, I loathe people, I despise and abominate people. Life is full of cretinous wretches, earning what their sweatiness fetches, empty minds whose pettiness stretches further than I can see. Little wonder, I hate people, and I don't care if they hate me. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Στη μεγάλη χριστουγεννιάτικη εορταστική εκπομπή μας που φτιάξαμε εγώ και η κυβερνήτριά μου και το μυστικό μας πλήρωμα για όλους εσάς, τους ταξιδιώτες μας που μας ακούτε επειδή σας έχει επιλέξει να ακούσετε αυτή την εκπομπή το Radio Nowhere και το Αόρατο Κολέγιο καθώς οι συχνότητές μας αυτές αναμεταδίδονται από το Internet Radio Albedo 14. Οι ευχές μας είναι πάντα Merry Christmas, καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο να είναι το 2026 που έρχεται για όλους εσάς και τις οικογένειές σας. Ακούσαμε και τους Ραμόνς να τραγουδάνε Merry Christmas, I don't wanna fight tonight. Μετά το I hate people του Scrooge, οι Ραμόνς δηλώνουν ότι δεν θέλω να ε, μαλώνουμε. Καλά Χριστούγεννα. Ακούσαμε λοιπόν και τους Ραμόνς και τώρα θέλω να ε, εκπέμψω εκεί έξω μια, ας την πούμε έτσι, μια φωνητική αγγελία ε, χάσαμε ένα χώ. Ε, όπως σας είπα αρκετά νωρίτερα, είναι αυτό το γνωστό επιφώνημα του Άγιου Βασίλη, το οποίο κατά τη γνώμη προέρχεται από τους πειρατές, γιοχοχο. Και έχει χαθεί το ένα χω από τα δύο. Και πλέον ε, ο, ο, ο, ο Άγιος Βασίλης, ο Σάντα Κλάους λέει γιοχο και έχουμε χάσει το δεύτερο χώ του Άγιου Βασίλη και σας παρακαλούμε όποιος γνωρίζει κάτι για την τύχη αυτού του χαμένου χώ να επικοινωνήσει με το Strange και με το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό ή με τον Αλμπίντο 14 για να μας πείτε πού βρίσκεται το χαμένο χώ του Άγιου Βασίλη, του Σάντα Κλάους. Ε, για να σας το υπερτονίσουμε αυτό εδώ, να το θυμηθείτε, να το ψάξετε ε, εκπέμπουμε εκεί κάτω στη γη, σε εσά το τραγούδι Santa Lost Echo Ακούει κανείς εκεί έξω. Κάντε κάτι. Santa used to like to chuckle. He's always been a belly full of laughs. Sitting in a Santa Claus chair, posing for the photographs. But now he don't laugh so much. In fact, about one third less. Old Saint Nick got a problem. Man, he's in an awful mess, cause he used to go ho, ho, ho. Now he's only going ho, ho. Uh oh, where'd the other ho go? I don't know, but Santa's feeling mighty low. He used to do hidey ho, now he's only doing hidey. Uh oh, where'd the other ho go? I don't know, Santa lost a ho. Now Santa's been doing his best to get to the Christmas mood. Keeping his little elves happy, he's the number one Christmas dude. But there ain't no joy, cause just one toy is missing from Santa's shack. He never had a doll go AWOL. Once he got her in the sack, cause he used to go ho ho ho. Now he's only going ho ho. Uh oh, where'd the other ho go? I don't know. But Santa's feeling mighty low. He used to do hidey ho. Now he's only doing hiding. Uh oh, where'd the other home go? I don't know. Santa lost a home. Santa that's only got two holes. No one would believe. Oh, Santa, if you need some cheering, stop by on your way. Jug bang going to party all the way to Christmas Day. Just open up your bag of joy. Soon you're gonna feel alright. You're gonna leave here laughing, even if you're one whole life. Cause you used to go ho, ho, ho he's only going ho ho. Uh oh. Where'd the other ho go? I don't know. Santa's feeling mighty low. He used to do hidey ho. Now he's only doing hidey. Uh oh. Where'd the other ho go? Don't know. Santa lost a ho. But I do know. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Καλά Χριστούγεννα σας ευχόμαστε σε αυτή τη μεγάλη εορταστική εκπομπή που στείλουμε για σας τα Χριστούγεννα του 2025 περιμένοντας και τον καινούριο χρόνο το 2026 που ελπίζουμε να είναι πολύ πολύ πιο φωτεινός από το 2025. Εδώ μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου, το μυστικό μας πλήρωμα και τις συχνότητε που αναμεταδίδει ο Αλμπίντο 14, το ίντερνετ ρέντιο των απανταχού Ελλήνων όπω θέλει να αποκαλείται, ε, μαζί με τις ευχές μας για τα Χριστούγεννα και τον καινούργιο χρόνο που έρχεται και πάλι θα σας τραγουδήσουμε τα Jingle Bells μόνο που στην προκειμένη περίπτωση δεν θα είναι τα παραδοσιακά. Θα τα τραγουδήσει για σας ένας από τους αγαπημένους μας παλιούς ηθοποιούς, ο Κρίστοφερ Λί. Πολύ γνωστός από εσά, σε, σε πολλούς από εσά για τους ρόλους του Ντράκουλα που έχει παίξει ε, ή για το ρόλο του στο Lord of the Rings ή στο Star Wars κλπ. Αλλά ε, το κομμάτι δεν είναι ακριβώς Jingle Bells, είναι Jingle Hell. Ε, jingle κόλαση. Jingle Hell λοιπόν, σας εκπέμπουμε εκεί κάτω ε, με κάποιο χιούμορ από τον Κρίστοφερ Lee, ο οποίος έχει βγάλει και μερικούς δίσκους, ήταν ε, λάτρης του heavy metal και του hard rock και έχει παίξει ας πούμε μερικά πολύ καταπληκτικά κομμάτια, τα έχει τραγουδήσει ε, και για τα Χριστούγεννα έχει παίξει Jingle Hell. Ο Κρίστοφερ Lee, λοιπόν με ευχές για καλά Χριστούγεννα και Jingle Hell μακριά από την κόλαση ε, για όλους εσάς. kept the wild Συνταξιδιώτες μου, ο μυστικός διαστημικό σταθμός. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκης. Καλά Χριστούγεννα σε όλους τους ναυτικούς, σε όλες τις θάλασσες, στους καπετάνιους και στου ναύτες. Και εδώ τώρα θέλω να εκπέμψουμε εκεί κάτω στη γη, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, το Dwelling Jingle Bells, το οποίο ε, το παίζουν United States Navy Band. Ε, οι ναυτικοί ε, Πολλοί, πολύ ναυτικοί είναι μουσικοί, έχουν μαζί τους τα πλοία, τις κιθάρες τους, τα μουσικά τους όργανα, τα, στην προκειμένη περίπτωση τα μπάντζος τους και συγκεκριμένα τώρα εδώ στα αεροπλανοφόρα ε, έχει δημιουργηθεί μια μπάντα του ναυτικού, ένα συγκρότημα που λέγεται The United States Navy Band και είναι παράδοση ας πούμε να, υπάρχουν, να υπάρχει αυτό το dwelling bands που λέμε, δηλαδή τα banjos που βρίσκονται σε μονομαχία. Ε, αυτό είναι για να δείξει ε, ο κάθε μουσικός την επιδεξιότητά του έναντι του άλλου. Οπότε έχουμε σε συναυλίες κυρίως συμβαίνει αυτό. Έχουμε ένα μπάντζο ή μια κιθάρα να παίζει μια μελωδία όσο πιο γρήγορα και πιο δύσκολα μπορεί. Σταδιακά δυσκολεύει αυτό που παίζει. Ε, και να ανταπαντάει μετά, να προσπαθεί να την παίξει η ίδια το άλλο μπάντζο. Ο, ο, ο μονομάχος, ο άλλος στην μονομαχία αυτή τη μουσική. Και υπάρχει ένα ε, διάσημο έτσι, ε, folk ε, αμερικάνικο ε, μουσικό κομμάτι που λέγεται The Dwelling Banjos, τα banjos σε μονομαχία. Εδώ λοιπόν έχουμε Dwelling Jingle Bells, τα Jingle Bells σε μονομαχία με μπάντζο και κιθάρα. Παίζει κιθάρα, απαντάει το μπάντζο και τελικά ξεσπάει σε καταπληκτική μπάντζο μελωδία από τους United States Navy Band σε μια μεγάλη συναυλία που έδωσε το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι λοιπόν από τους ναύτες των Ηνωμένων Πολιτείων Dwelling Jingle Bells. Καλά Χριστούγεννα ακόμα και στις θάλασσες. συνταξιδιώτες μου ας επιστρέψουμε στην Ιρλανδία. Η Ιρλανδική μουσική είναι από τους αγαπημένες μου, επιτρέψτε μου. Ε, για να εκπέμψουμε και κάτω το Christmas in Killarney, τα Χριστούγεννα στο Killarney, που είναι μία από τις ε, πολύ ωραίες μαγικές περιοχές της Ιρλανδίας, για να ακούσετε εκεί την, το μοναδικό ηχόχρωμα το Ιρλανδικό. Και μετά θέλω να σας παίξω ένα πολύ διάσημο Ιρλανδέζικο χριστουγεννιάτικο κομμάτι, το The Fairy Tale of New York, ε, το παραμύθι της Νέας Υόρκης. Ε, είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχει γράψει ο Σέιν Μαγκάουαν, ο οποίος έφυγε ε, τα τελευταία χρόνια από κοντά μας, ένας αγαπημένος ήρωας της Ιρλανδικής μουσικής, μετά το Ρόνι Ντρού των Dubliners, ήταν ο Σέιν Μαγκάουαν των Pogues. Ένα από τα καταπληκτικότερα συγκροτήματα, πολύ αγαπημένο και από μένα και από πολλούς αναγνώστες μου και συνταξιδιώτες μου και ε, το, ε, αυτό το κομμάτι, ε, το The Fairy Tale of New York, έγινε μεγάλο hit. Το τραγουδούσε ο Σέιν Μαγκάουαν ανάμεσα από τα αμέτρητα καταπληκτικά τραγούδια που έλεγαν οι Pogues και ο ίδιος. Και εδώ τώρα είναι μια ιδιαίτερη ηχογράφηση η οποία γίνεται στην κηδεία του Σέιν Μακάουαν, τον οποίο χάσαμε πρόσφατα. Ε, στην κηδεία του μαζεύτηκαν πάρα πολλοί Ιρλανδοί μουσικοί στο Δουβλίνο και έπαιξαν μερικά από τα κομμάτια του πάνω από το φέρετρό του και, ε, για τη μνήμη του. Και με, ε, γίνεται σε ένα καθεδρικό ναό του Αγίου Πατρικίου, ε, Patrick και είναι μαζεμένοι εκεί ε, όλοι οι Ιρλανδοί fans του Σέιν Μαγκάουαν που τον αποχαιρετούν καθώς πάρα πολλοί γνωστοί Ιρλανδοί μουσικοί παίζουν μερικά τραγούδια του. Ένα από αυτά είναι το Fairy Tale of New York ένα από τα καταπληκτικότερα σύγχρονα χριστουγεννιάτικα ε, τραγούδια που ε, τραγουδιέται σε ζευγάρι, άντρα και γυναίκα, με ρωταπαντήσεις. Και έτσι λοιπόν θα ακούσουμε τώρα το Christmas in Killarney από την Ιρλανδία και μετά, ε, αμέσως μετά από αυτό, το The Fairy Tale of New York, πεγμένο στη μνήμη του Σέιν Μαγκάουαν καθώς τον αποχαιρετούσαν οι Ιρλανδοί. The holly green, the ivy green, the prettiest picture you've ever seen is Christmas in Killarney with all of the folks at home. It's nice, you know, to kiss your beau and cuddling under the mistletoe. And Santa Claus, you know, of course, is one of the boys from home. The door is always open, the neighbours pay a call. And Father John, before he's gone, will bless the house and all. Our hearts are light, our spirits bright, we'll celebrate our joy tonight. It's Christmas in Killarney with all of the folks at home. The holly green, the ivy green, the prettiest picture you've ever seen. It's Christmas in Killarney with all of the folks at home. It's nice, you know, to kiss your beau, while cuddling under the mistletoe. And Santa Claus, you know, of course, is one of the boys from home. We'll decorate the Christmas tree when all the family's here. Around the roaring fire, we will raise a cup of cheer. There's gifts to bring and songs to sing and laughs to make. the rafters ring. It's Christmas in Killarney with all of the folks at home. The holly green, the ivy green, the prettiest picture you've ever seen is Christmas in Killarney with all of the folks at home. It's nice, you know, to kiss your beau while cuddling under the mistletoe. And Santa Claus, you know, of course, is one of the boys from home. green, the ivy green, the prettiest picture you've ever seen. It's Christmas in Killarney with all of the folks at home. It's nice, you know, to kiss your beau while cuddling under the mistletoe. And Santa Claus, you know, of course, is one of the boys from home. We'll take the horse and sleigh all across the fields of snow. Listening to the jingle bells everywhere we go. How grand it feels to click your heels and dance away to the jigs and reels. It's Christmas in Killarney with all of the folks at home. The holly green, the ivy green, the prettiest picture you've ever seen is Christmas in Killarney with all of the folks at home. It's nice, you know, to kiss your beau while cuddling under the mistletoe. And Santa Claus, you know, of course, is one of the boys from home. The holly green, the ivy green, the prettiest picture you've ever seen. I'm handing you no blarney, no matter where you roam. It's Christmas in Killarney with all of the folks at home. Was Christmas evening in the drunk time? an old man's the one. And then he sang a song The that remembers you. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one. Came in 18 to 1. I This year's for me and you. So happy Christmas. I love you, baby. I can see a better time when all our dreams. the unfinished plays they hauled out for more. That night you were swinging, all the drums they were singing. They kissed on the ball, and danced through the night. drunk lying there almost dead I'm a dripping out bed. You spun back and maggot, you cheap lousy faggot, happy Christmas you had. Thanks for the dialogue. The boys from the NYPD choir were singing Galway Bay, and the bells were ringing out for Christmas Day. Christmas Συνταξιδιώτε μου ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και το μυστικό μα πλήρωμα και τι συχνότητέ μα που αναμεταδίδονται από το Internet Radio Albedo 14 διασχίσαμε σήμερα τη νύχτα φτιάχνοντα μια χριστουγεννιάτικη εκπομπή για όλου εσά, τη μεγάλη εορταστική εκπομπή μα που την αναμένετε όλοι σα ελπίζω ε, ιδού τη διασχίζουμε ήδη και πορευόμαστε προς το τέλος της και ευχόμενοι καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος σε όλους σας. Και φεύγοντας από την Ιρλανδία ε, θέλουμε να δηλώσουμε μαζί με τους YouTube που είναι Ιρλανδοί επίσης ότι πιστεύουμε στο Father Christmas, πιστεύουμε στον Πατέρα των Χριστουγέννων. I believe in Father Christmas. Αυτό είναι το, το σύνθημα. Δεν έχουμε πάψει από μικρά παιδιά μέχρι σήμερα να πιστεύουμε στο Father Christmas μαζί με τους YouTube. Ακούει κανείς εκεί έξω. there'd be snow at Christmas. They said there'd be peace on earth. But instead, it just keeps on raining. Veil of tears for the virgin birth. I remember on Christmas morning, a winter's light and a distant choir, and the peal of a bell, the Christmas tree smell, eyes full of tinsel. sold me a silent night. They sold me a fairy story. But I believed in the Israelites. I believed in Father Christmas. I looked to the sky with excited eyes. Till I woke with a yawn in the first light of dawn and saw him through his disguise. Καταλαβαίνω ότι ίσω πολλοί από εσά μπορεί να μην πιστεύετε στο Father Christmas. Δεν ξέρω κατά πόσο πιστεύετε στην ύπαρξη του Σάντα Claus, του Άγιου Βασίλη ή όπω αλλιώ θέλετε να ονομάσετε αυτό το ε, μαγικό όν που έρχεται από το βορρά μέχρι το σπίτι σα για να φέρει δώρα στα καλά παιδιά και τι ευχέ τη Χριστουγεννιάτικε. Λοιπόν, ε, ε, στη, στη δική μου εποχή, όταν ήμουν εγώ στην παιδική μου ηλικία, όλα τα παιδιά πιστεύαμε στον Άγιο Βασίλη και τον περιμέναμε κάθε χρονιά μέχρι να μας αποκαλυφθεί τελικά το μυστικό ότι στην πραγματικότητα ο Father Christmas ήταν ο, δικό μας, ο δικός μας Father. Δηλαδή ο πατέρας του Χριστουγέννων ήταν ο μπαμπάς μας, ο δικός μας πατέρας που έπαιζε το ρόλο του Σάντα Κλάους, του Άγιου Βασίλη. Και έτσι ε, τα δώρα ας πούμε δεν τα παίρναμε στην πραγματικότητα από τον Άγιο Βασίλη αλλά από τον πατέρα μας ο οποίος έπαιζε το ρόλο και διαιώνιζε ας πούμε το ρόλο του Άι Βασίλη και προσπαθούσαν τότε οι οικογένειες να καθυστερήσουν όσο γίνεται το χρόνο στον οποίο τα παιδιά πιστεύουν στην ύπαρξη του Άγιου Βασίλη πριν τους προδοθεί το μυστικό ότι πρόκειται για τον μπαμπά. Ένα από τα τραγούδια τα χριστουγεννιάτικα που αντικατοπτρίζουν ακριβώς αυτή τη δυσκολία ας πούμε να μην προδοθεί το μυστικό λέγεται I saw mommy kissing Santa Claus. Είδα τη μαμά να φυλάει τον Santa Claus. Ε, γιατί ο Σάντα Κλάους είναι ο σύζυγός της ας πούμε, ο πατέρας του παιδιού και έτσι το παιδάκι ε, του προδίδεται το μυστικό όταν ε, κατατύχει ε, κρυμμένο μέσα στο σπίτι βλέπει τον Άγιο Βασίλη να φυλάει τη μαμά και τραγουδάει λοιπόν το κομμάτι αυτό το αγαπημένο χριστουγεννιάτικο «Ασό Μάμι Kissing Santa Claus». Εδώ τώρα έχει μια ιδιαιτερότητα το κομμάτι αυτό. Ε, το παίζουν οι Jackson 5 η Jackson 5 ήταν το συγκρότημα της οικογένειας Jackson, αυτών των μαύρων μουσικών, από την οποία προέρχεται ο Michael Jackson. Ξεκίνησε την καριέρα του, αυτός ο δημοφιλής ε, μουσικός ε, και τραγουδιστής και performer από τους Jackson 5, όταν ήταν μικρό παιδάκι. Ήταν δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, ο μικρότερος από τους Jackson 5, μαζί με τα αδέρφια του και θα τον ακούσουμε εδώ από τους Jackson 5 να τραγουδάνε οι Jackson 5 το I saw mommy kissing Santa Claus είδα τη μαμά να φυλάει το Santa Claus και θα ακούσετε την παιδική φωνή του Michael Jackson από το παρελθόν από τα Χριστούγεννα του παρελθόντος προς εσάς που ίσως υπάρχουν κάποιοι ανάμεσά σας όπως εγώ που συνεχίζουν να πιστεύουν ε, στις επισκέψεις τις μαγικές του Άι Βασίλη ακόμα και αν αυτός δεν είναι παρά η μαγεία που έφτιαχνε για μας ο μπαμπάς μας. Συνταξιδιώτες μου ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και ακούτε συγκεκριμένα τη μεγάλη εορταστική χριστουγεννιάτικη εκπομπή που φτιάξαμε μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και το μυστικό μας πλήρωμα για όλους εσάς εκεί κάτω στη γη ακούγοντας τις μυστικές συχνότητές μας που επιλεγμένοι από το Radio Nowhere και το Αόρατο Κολέγιο τις ακούτε καθώς αναμεταδίδονται από το Internet Radio Albedo 14. Ε, θα ακούσουμε, δεν μπορεί να λείπει από τη χριστουγεννιάτικη εκπομπή μας, ίσως το καλύτερο χριστουγεννιάτικο ε, ρομαντικό ε, τραγούδι που έχει παιχτεί ποτέ. Θα ακούσουμε το White Christmas. είναι ένα τραγούδι το οποίο μας θυμίζει τα παλιά παραδοσιακά Χριστούγεννα. Έχει γραφτεί από τον μεγάλο τζαζίστα Irving Berlin το 1942 για λογαριασμό του musical Holiday Inn και το τραγούδι κέρδισε το βραβείο Όσκαρ, το Academy Award για το καλύτερο τραγούδι στα 15 ε, Academy Award των Oscars. Ε, αλλά παρουσιάστηκε στο ευρύ κοινό παρόλα αυτά από τον μεγάλο performer τραγουδιστή Bing Crosby και ήταν στα, στο νούμερο 1 των charts για 21 ε, εβδομάδες. Ε, και επέστρεψε πάλι στην, νούμερο 1 θέση καθ' όλη τη διάρκεια της, πολλές φορές, καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1940 και μετά το 50 έγινε ακόμα πιο διάσημο και σήμερα είναι ένα, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αμερικανικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Ε, από τότε που ε, πρωτοπαρουσιάστηκε στο ευρύ κοινό από τον Bing Crosby, ε, όπως είπαμε είναι γραμμένο από τον μεγάλο τζαζίστα Irving Berlin, ε, έχει βέβαια διασκευαστεί από αμέτρητους κυριολεκτικά ε, καλλιτέχνες. Ε, τώρα ο Irving Berlin έγραψε αυτό το τραγούδι ε, έχουμε την ιστορία το 1940 όχι σε κάποιο χιονισμένο μέρος παγωμένο αλλά στην Λακουίντα της Καλιφόρνια ένα πολύ ζεστό μέρος όλο το χρόνο ε, κοντά στο Λος Άντζελες και έμενε στο La Hotel εκεί λοιπόν έγραψε το White Christmas ε, το La Quinta Hotel ήταν ένα θέρετρο ας πούμε του Hollywood που πήγαιναν πολλοί καλλιτέχνε και εκείνες τις βραδιές που έγραφε το White Christmas ο Irving Berlin έκανε παρέα με τον Frank Capra. Ο Frank Capra ήταν ε, ένας από τους καταπληκτικότερους σκηνοθέτες κατά την άποψή μου όλων των εποχών. Ε, έχει ε, σκηνοθετήσει και εκπέμψει εκεί έξω μία από τις καλύτερες ταινίε του κινηματογράφου, το It's a Wonderful Life με τον James Stewart. Ε, χαρακτηριστική ε, ε, ρομαντική καταπληκτική ταινία αλλά ταυτόχρονα μας έχει δώσει και το Meet John Doe μια από τις πιο αντιστασιακές ταινίες που ξέρω το Arsenic and, Old Lace με τον τον Gary Grant αρσενικό και παλιά δαντέλα επίσης το Lost Horizon αυτό το καταπληκτικό πολύ mystic βιβλίο του James Hilton για τη σανγκριλά Καταπληκτική ταινία. Και πολλέ άλλε καταπληκτικέ ταινίε Ο Φρανκ Κάπρα. Τον θυμήθηκα τώρα και είπα δύο λόγια για αυτόν για τη μνήμη του. Ήταν ο Φρανκ Κάπρα λοιπόν μαζί με τον Ήρβιν Μπέρλιν, κάνανε παρέα, όταν ο Ήρβιν Μπέρλιν εκεί στο La Quinta Hotel έγραψε μια νύχτα το White Christmas. Ε, Πολλέ φορέ ο Ήρβιν Μπέρλιν καθόταν εκεί στο ξενοδοχείο και όλη τη νύχτα και συνέθετε μουσική και έγραφε στίχου. Και είχε και μια κοπέλα που τον επισκέφθηκαν κάθε τόσο που ήταν η γραμματέα του. Και μια μέρα πήγε το πρωί η γραμματέας που τον βρήκε ξενυχτισμένο και τη είπε θέλω να σημειώσεις και να αποθανατήσει ένα τραγούδι που έγραψα το Σαββατοκύριακο. Όχι μόνο είναι το καλύτερο τραγούδι που έχω γράψει ποτέ μου, αλλά σου ορκίζομαι είναι το καλύτερο τραγούδι που έχει γράψει ποτέ οποιοδήποτε, είπε ο Ιρμιν Berlin στη γραμματέα του. Και αυτό ήταν το White Christmas. Ίσως από το τραγούδι αυτό, το White Christmas, τα Λευκά Χριστούγεννα, υπονοώντας ας πούμε το, τα χιονισμένα Χριστούγεννα, αλλά και όχι μόνο, ε, έχει γνωρίσει πολλές ερμηνείες αυτό το White Christmas, ε, ίσως από αυτό το τραγούδι να έχει μείνει και στα ελληνικά αυτή η φράση που λέμε να δούμε μια άσπρη μέρα που σημαίνει τη χιονισμένη μέρα αλλά σημαίνει και μια μέρα καλύτερη, φωτεινή. Ε, και έτσι λοιπόν εδώ έχουμε το White Christmas το οποίο πρωτοτραγουδήθηκε από τον καταπληκτικό Bing Crosby στο radio show που έκανε στο radio NBC το The Craft Music Hall ε, την παραμονή του Γέννα του 1941 ε, μερικές εβδομάδες μετά την επίθεση στο Pearl Harbor στη Χαβάη από τους Ιάπωνες εμπλέκοντας έτσι και τις ΗΠΑ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μερικές εβδομάδες μετά ε, το τραγούδι στο Big Crosby. Εδώ θα τα ακούσουμε στην original ηχογράφησή του από τον Big Crosby ε, και ευχόμαστε σε όλους σας με το τραγούδι αυτό, με την ευκαιρία που το εκπέμπουμε, λευκά Χριστούγεννα, να δείτε μια άσπρη μέρα, να είναι φωτεινά τα Χριστούγεννά σας, να ταξιδεύετε σε φωτεινά μονοπάτια, να φωτίζεστε όλο και περισσότερο, να υποδεχθείτε το νέο έτος το 2026 μέσα στο φως και να καταλήξετε στα φώτα ε, με όλη την ελπίδα που χρειαζόμαστε για να φτάσουμε στην ε, άνοιξη ε, του 2026 και να φύγει ο χειμώνα πίσω μας, άλλος ένας χειμώνα. Καλά Χριστούγεννα σε όλους σας, White Christmas από τον Irving Berlin και τον Bing Crosby, η original ηχογράφηση. of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. Mary. Ταξιδιώτε μου μετά το White Christmas ε, δεν μπορώ παρά να ξαναβάλω Ramones, με συγχωρείτε, είναι από τα πολύ αγαπημένα μου groups όλων των εποχών, επιτρέψτε μου το αυτό, που θα παίξουν για σας το Merry Christmas Baby Please Come Home. Και μετά, αμέσως μετά από τους Ramones θα ακούσουμε τους εξίσου αγαπημένους μας εδώ στο μυστικό διαστημικό σταθμό και στο Strange και όχι μόνο, τους Monty Python, όπου τραγουδούν για σας Christmas in Heaven. Είναι Χριστούγεννα στον παράδεισο, hip hip hip hooray τραγουδούν οι Monty Python. Ραμόνς και Monty Python λοιπόν για σας από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό με τη σταθερή ευχή μας για καλά Χριστούγεννα και φωτισμένα σε όλους σας και σε όλο τον κόσμο. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Διασχίσαμε μέχρι τώρα μια μεγάλη χριστουγεννιάτικη εορταστική ειδική εκπομπή από το μυστικό διαστημικό σταθμό, φτιαγμένη από μένα και τη συγκυβερνήτριά μου για όλου εσά, τους συνταξιδιώτες μας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούτε. Έχετε επιλεγεί άλλωστε από το Radio Nowhere και το Άρωτο Κολέγιο ε, για να ακούσετε την εκπομπή αυτή που εκπέμπεται όπως πάντα κάθε τρίτη στις 8 είτε με live είτε με επαναλήψεις εκπέμπονται τι συχνότητές μας για να μεταδίδονται από το Internet Radio Albedo 14 και η χριστουγεννιάτικη αυτή εκπομπή μας θα προσθεθεί στο player του ε, μυστικού διαστημικού σταθμού που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Εκεί βρίσκεται και η βάση του αυρά του κολεγίου και τα διαθέσιμα βιβλία μου, πολύ μεγάλη αρθογραφία επίσης και πάρα πολλά άλλα ε, τμήματα έχει το website του Strange. Εξερευνήστε τα. Αν βάλετε περιοδικό Strange στο Google είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σας βγάλει. Και θα μου πείτε, τραγούδισαν οι Monty Python, It's Christmas in Heaven. Ε, κάνουν Χριστούγεννα και στον παράδεισο, ναι. Και αν στήσετε αυτή, σήμερα τη νύχτα, δηλαδή εάν βγείτε στο παράθυρό σας, στην αυλή σας, στο μπαλκόνι σας και μέσα στην αστροφωτισμένη αυτή νύχτα στήσετε αυτή θα ακούσετε τα χερουβίμ να τραγουδούν από τον παράδεισο. Οι ουρανοί αγάλλονται που λένε και τα κάλαντα και για να μπορέσετε να το ακούσετε καλύτερα το έχει παίξει για σας ο Τσαϊκόφσκι. Ο Τσαϊκόφσκι λοιπόν, μεγάλο ε, κεφάλαιο της κλασικής μουσικής, ε, εκπέμπει προς εσάς τον ύμνο των Χερουβίμ. Ακούστε τον μέσα στην έναστρη νύχτα, συνταξιδιώτες μου. Το ακούει κανείς εκεί έξω σε αυτή τη μαγική χριστουγεννιάτικη νύχτα που φτιάξαμε για σας στις συχνότητες του ραδιοφώνου από το μυστικό διαστημικό σταθμό είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης που μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου εκπέμπουμε εκεί προς εσάς τις ευχές μας, τις καλύτερες ευχές μας για τα Χριστούγεννα. Και ήθε να παραμείνει αυτή η φιλία μας, αυτή η παρέα ε, του Strange, του Αλμπίντο, του μυστικού διαστημικού σταθμού ε, και για να την τιμήσουμε θα παίξουμε τον ύμνο, τον απανταχού ύμνο της φιλίας των φίλων. Πρόκειται για ένα πολύ παλιό ε, σκοτσέζικο κομμάτι, ε, σκοτσέζικο τραγούδι ε, που προέρχεται από την ποίηση του μεγάλου σκοτσέζου ποιητή Robert Burns. Είναι το Old Lang Syne που τραγουδιέται πάντα ε, για να τιμήσει τη φιλία μεταξύ των φίλων. Και ειδικά τα Χριστούγεννα τραγουδιέται. Ανέφερα νωρίτερα και την ταινία την καταπληκτική του Φρανκ Κάπρα, το It's a Wonderful Life, όπου τελειώνει ε, ε, η ταινία αυτή με το τραγούδι αυτό, το Old Lang Syne. στη Σκωτία έχουν δημιουργηθεί δύο πολύ καταπληκτικά σύμβολα για τη φιλία. Το ένα είναι το Old Lang Syne το τραγούδι αυτό και το ποίημα αυτό και το άλλο είναι το άγαλμα του Bobby Greyfriar. υπάρχει στο Διβούργο ένα καταπληκτικό γοτθικό απίστευτο μαυσολείο νεκροταφείο με πολλά μνημεία μέσα κτλ το οποίο πρέπει κανείς να επισκεφτεί αν βρεθεί στο Χριστουγεννιάτικο ή και καλοκαιρινό Διβούργο στη Σκοτία. Εκεί έξω από το Grey Friars, όπως λέγεται το νεκροταφείο αυτό, υπάρχει το άγαλμα ενός σκοτσέζικου τεριέ, ενός σκύλου, που είναι ο Μπόμπι. Ο Μπόμπι είναι ένα άγαλμα αφιερωμένο στην είσοδο του νεκροταφείου Friars στο Εδιμβούργο, ένα άγαλμα ενός σκύλου αφιερωμένο στη φιλία. Είναι το σύμβολο των φίλων στη Σκωτία, ο Μπόμπι, ο Μπόμπι Friars, όπως λέγεται. Λοιπόν, ε, αυτό είναι μια ε, θλιμμένη ιστορία από πίσω του. Ε, ήταν ένας μοναχικός κάτοικος του Εδιμβούργου στο μακρινό παρελθόν, ο οποίος πέθανε, θαύτηκε στο νεκροταφείο Greyfriars και ο σκύλος του ένα σκοτσέζικο τεργέ, ο Μπόμπι, δεν μπορούσε να τον αποχωριστεί. Με αποτέλεσμα, είναι μια ιστορία που έχει μεταδοθεί με πολλέ εκδοχέ σε όλο τον κόσμο, αλλά η αυθεντική ιστορία είναι αυτή. Ε, ο Μπόμπι, ο σκύλο του, πήγε και κάθισε πάνω στον τάφο του και δεν έφευγε από εκεί. Οι περαστικοί και οι επισκέπτε του νεκροταφείου τον ανακάλυψαν κάποια στιγμή να είναι συνεχώ πάνω από το ε, από τον τάφο του συντρόφου του, του ανθρώπου του, του αφεντικού του και του πήγαιναν εκεί νερό και φαγητό. Και ο Μπόμπι έζησε όλη την υπόλοιπη ζωή του μέσα στο Friars στο Εδιμβούργο, στο νεκροταφείο αυτό το καταπληκτικό, το κοτσικό, ε, ώσπου άφησε την τελευταία του πνοή πάνω από τον τάφο του ανθρώπου που αγαπούσε. Και οι πολίτες του Εδιμβούργου για να τιμήσουν αυτό το καταπληκτικό σύμβολο φιλίας το πόσο φίλοι ήταν δηλαδή ο Μπόμπι με τον ε, ε νεκρό σύντροφό του τον άνθρωπο ε, έφτιαξαν για να τιμήσουν τη φιλία σαν άγαλμα της φιλίας το ε, άγαλμα αυτό του Μπόμπι στην είσοδο του νεκροταφείου. Το Γκρέι Greyfriars. Και έτσι λοιπόν τα δύο σύμβολα ε, για την ε, τιμή της φιλίας ε, προέρχονται από τη Σκοτία. Είναι το καταπληκτικό αυτό, καταπληκτική αυτή η ιστορία και το άγαλμα του Bobby Greyfriars αλλά και το Old Lang Syne, ο απανταχού ύμνος των φίλων. Εδώ θα το ακούσουμε σε μια σπάνια ηχογράφηση από τους Beach Boys, αυτούς τους διάσημους σέρφερ μουσικούς της Καλιφόρνια που ε, ε, σας εύχονται καλά Χριστούγεννα από το παρελθόν, ένα πιο φωτεινό και χαρούμενο παρελθόν ε, και τραγουδούν το Old Lang Syne. Και έτσι και εμείς το εκπέμπουμε και έξω για όλους τους φίλους μας θέλοντας να τιμήσουμε τη φιλία μας. Σας ευχαριστούμε φίλοι μου για τη φιλία μας. Καλά Χριστούγεννα. Should all acquaintance be forgot, and days of old exile? Hi. This is Denny, and speaking for the rest of the guys, I'd like to say that it has been a great pleasure for all of us to bring you this Christmas album. We hope you will treasure it the way we do. And if you hap- happen to be listening to this album right now, Mike, Brian, Carl, Al, and I would like to wish every one of you a very Merry Christmas, and we hope the new year brings you as much happiness as this year has brought us. Thank you very much. Be forgot. Συνταξιδιώτες μου, ακούσατε ως τώρα το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου φτιάξαμε αυτή τη μεγάλη εορταστική εκπομπή όπως πολλοί από εσά την περιμένατε, ιδού αυτή ήταν και φτιάξαμε λίγο μαγεία στις συχνότητες της βραδιάς σήμερα για τα καλά Χριστούγεννα. Η ορταστική εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Δεν μπορούμε παρά να σας ευχηθούμε για πολλωστή φορά. Καλά Χριστούγεννα Ευτυχισμένο το νέο έτος 2026 και καλά φώτα σε όλους σας. Να μην ξεχνάτε ότι το σπίτι είναι εκεί που βρίσκεται η καρδιά, να βαδίζετε πάντοτε προς το φως, υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Εάν δεν βλέπετε φως στην άκρη του τούνελ, σημαίνει ότι βαδίζετε προς τη λάθος κατεύθυνση. Γυρίστε από την άλλη. Σας ευχόμαστε η καρδιά σας να ταξιδεύει πάντα πέρα από το ουράνιο τόξο, somewhere over the rainbow και τιμώντας τη φιλία μας σήμερα κλείνουμε αυτή την χριστουγεννιάτικη εκπομπή μας με τις ευχές μας και καλή νύχτα σε όλους σας. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Γεια σας. Άκου να δει, σταμάτησε να παίζει. Γυρνάει και δεν παίζει μουσική.